Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما butun olamlar parvardigori, mahluqot va mavjudotlarning tarbiyat kunandasi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa o'zi bilganicha hamd va sanolar bo'lsin. anbiyolar sayyidi, bashariyatning oxirgi ustozi bo'lgan Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar yog'ilsin. U zotga ergashgan barcha yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga hamdlar va maqtovlar bo'lsin. Undan yordam so'raymiz. nafslarimiz va amallarimiz yomonligidan Allohdan panoh so'raymiz. Alloh kimni hidoyat qilsa, uni hech kim adashtira olmas va ul zot adashtirib qo'ygan kishini biror kimsa hidoyat qila olmas. Yolg'iz Allohdan boshqa ibodatga haqli biror iloh yo'qligiga guvohlik beraman. Uning sherigi yo'q va Muhammad ul zotning qo'li va elchisi ekanligiga guvohlik beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi juma ayyom barchangizga muborak bo'lsin. Bugun Hijriy 18 robbiyus soni 1434-yil. Milodiy yil bo'yicha 2013-yil. Bahor, ya'ni mart oyining ilk kunlari. Jumadan jumagacha eshitirishimizning 66-soniga yetib keldik. Qadrli mujohid va muhojir birodarlar hamda muhtarama opa-singillar. Sizlar bilan navbatdagi juma dasturimizda g'oyibona diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر Sahobalar hayotidan Alloh azza va jalladan taqvo qilinglar, Zero undan taqvo qilish uning azobidan to'suvchi qalqondir va uning huzurida vasiladir. Yahudiylar hayotidan Yahudlarning bir qavmi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'tirgan joylariga tomdan boshlariga katta toshni tashlamoqchi bo'ldi. Internet olamida Shamoldan endi mana Klon Security guruhi gapiga ko'ra, ular na O'zbekiston hukumati va na muxolifat tarafida Ularni pirovat maqsadi esa O'zbekiston Islomiy harakati sayti bo'lgan Furqon nashrini yo'q qilish. Shu o'rinda fikringiz internet qalamida qalbimiz taskin topib payg'ambarimizning vasiyatiga binoan kichik bir jamoatni tashkil qilgan edik. Inshaalloh bu jamoatimiz qurilishiga sizlar sabab bo'ldinglar. Tushlar ta'birining davomi bor. Ibn Abbos Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Man tahallama bi hulumin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn. Internet haqida qanday ma'lumotga egasiz? birodar nima uchun bizni o'sha saytimizga aynan hujum bo'lyapti boshqa jihodiy saytlar turib bunga nima deb o'ylaysiz Inshaalloh иншалла дега чанд абоди мухталиф дорем яъне az qaytar dunyodan ham qaytmoqdi. yig'ilganlar bu gapdan dahshatga tushishdi hayratdan yoqa ushladilar yo tavba farzand o'z otasini ham uradimi yana kimlar yangi nashida aytmoqda. Kutgandik, alhamdulillah bu sharoit kelyapti o'zi. Ummat qo'zg'alarmikin, nashidalar o'qildi, qancha shahidlar berildiki, shu ummat tirilarmikin? Ummat tirilgan vaqtida endi biz orqada qolmaylik. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari ham o'rin olgan. Usmon radhiyallohu anhu ning shahid bo'lishi. Quyida buyuk islom tarixining mo'min kishini mahzun etadigan ayanchli sahifalardan bir parchasini e'tiboringizga taqdim qilamizki, Unda islom tarixida ro'y bergan ulkan fitnalardan biri, balki barcha fitnalarning eng avvali bo'lgan voqea 3-chi xalifai Roshid jannat bashorati qilingan zotlarning 3-chisi payg'ambar alayhi salomning ikki qizlariga kiyov bo'lgan zot hatto farishtalar ham undan hayo qilgan ulug' sahobiy Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning munofiqlar tomonidan uyushtirilgan fitna oqibatida qatl etilishi voqeasi yoritilgandir. Usmon radhiyallohu anhu yuziga kelib qolgan vaziyat haqida fikrladi. Ba'zi sahobalarning qizishib ketishlari shundan keyin isyonchilar fitna ahli ularni qatl qilishlari va natijada sahobaye kiromlardan ko'plari yo'q bo'lib ketishi haqida o'ylab bundan xavfsiradi. Nihoyat odamlarni to'plashga amr qildi. Shunda as-solatu jamia deb, ya'ni hamma namozga to'plansin ma'nosidagi nido qilindi. Odamlar to'planishdi. Fitna ahli ham albatta shu yerda, masjidda edi. Usmon radhiyallohu anhu oxirgi marta xutbaga chiqdilar. Alloh azza va jalla sizlarga dunyoni faqat u bilan oxiratni talab qilishingiz uchungina berdi. Allah da Allah dünyanı u bilan avvara bo'lib qolishingiz uchun bermadi. Dünya albatta fonidir, oxirat esa boqiy qoladi. Bas bu foni dunyo sizlarni nonko'rlikka olib bormasin. Sizlarni oxiratdan to'sib mashg'ul etmasin. Oxiratni dunyo ishlaridan afzal ko'ringlar. Zero dunyo albatta bir kun uzilguvchidir. Boradigan joyimiz, oqibatimiz esa Alloh huzurigadir. Alloh azza va jalladan taqvo qilinglar, zero undan taqvo qilish uning azobidan to'suvchi qalqondir va uning huzurida vasiladir va Allohning g'ayrat qilishidan, ya'ni u harom qilgan ishlarini qilishdan g'azablanishdan ehtiyot bo'linglar. Jamoatni lozim tutinglar va guruh-guruhlarga bo'linib ketmanglar. bir-biringizga dushman bo'lib yurgan holingizda Alloh qalblaringiz o'rtasida ulfat qilganini hamda uning ne'mati ila aka-uka bo'lib qolganingizni doim yodda tutinglar. Endi esa chiqinglar, eshik orqasida bo'linglar. Hech kim huzurimga kirmasin. Mening oldimga kirishdan man qilingan birodarlaringiz bilan birga bo'linglar. Keyin Talha, Zubayr va Ali radhiyallohu anhu ni yaqinroq kelinglar deb chaqirdilar. oldilarida yig'ilishgach, o'tiraveringlar, turmanglar, dedilar. Negaki, fitna ahli doim o'sha yerda bo'lib, biron lahza ularni yolg'iz qoldirmas edi. Ular ham, fitna ahli ham barchasi o'tirdi. Keyin shunday dedilar: Ey Madina ahli, sizlarni Allohga tashlab ketyapman va undan sizlar uchun mendan so'ng xalifalikni yaxshi qilib berishini so'rayman. Zero shu kundan boshlab to'yinki Alloh taolo Men xususimda o'z hukmini chiqarmaguncha hech kimni huzurimga kiritmayman. Mana bularni va eshik orqasidagi qolganlarni ham ularga hech narsa bermagan holida tashlab qo'yaman. Ya'ni talab qilgan iste'folarga rozi bo'lmayman. Bularni rozi qilish, qaytarib yuborish uchun mol-dunyo ham bermayman. Toyinki keyinchalik Alloh dini xususida ham, dunyo xususida ham sizlar oldingizda ularning tillari uzun bo'lmasin. Shunday qilib, o'z ishimni Allohga topshirdim. Oldimga hech kim kirmasin. Allohning o'zi menga hukm chiqaradi. O'zi xohlagan kishini menga xalifa qiladi. Fitna ahli talab qilgan va ular umid bog'lagan narsalardan birontasini bermayman degan qat'iy buzib bo'lmaydigan fikrda turib oldilar. Keyin davom ettilar. To'yinki Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan ishini, ya'ni nima yaxshi bo'lsa o'shani ro'yobga chiqarsin. Keyin Madina ahliga o'z uylariga qaytishni buyurdilar va qasam ichib, menga itoat qilishni kim o'ziga vojib deb bilsa, qurol ko'tarmaslikka buyuraman, dedilar. Sahobalarni qarshilik qilmasliklariga sabab bo'lgan narsalardan biri ham shu qasam edi. Odamlar qaytishdi. Lekin katta sahobalar Amirul Mu'mininni soqchilarsiz yolg'iz qoldirishga baribir rozi bo'lmadilar. Ali radhiyallohu anhu O'g'illari Hasan va Husaynga ikkovingiz borib Usmonning qo'rg'onida bo'linglar deb buyurdilar. Ikkovlari qurol bilan borib Usmonning qo'rg'oniga kirib olishdi. Shuningdek, Zubayr radhiyallohu anhu o'z o'g'li Abdullohni, Talha radhiyallohu anhu o'g'li Muhammadni va yana bir necha sahobalar o'z o'g'illarini Usmonning uyiga jo'natishdi. Shunday qilib, Usmon radhiyallohu anhu qo'rg'onida bir necha yigitdan iborat kichik bir guruh yig'ilib qoldi. Madinada harbiy hukmronlik to'la ravishda fitna ahlining qo'lida, sahobalar esa qurol ko'tarishdan qaytarilgan edilar. Usmon radhiyallohu anhu oldiga haligi bir necha yigitlardan tashqari biron sahoba kira olmagan edi. Shunday qilib, Usmon radhiyallohu anhu uydan chiqmay o'tiraverdi. Avvalroq Usmon radhiyallohu anhu viloyatlardan madad so'rab jo'natgan xatlariga javoban turli viloyatlardan Madinaga qarab lashkarlar harakat qila boshlagan edi. Bu ishdan xabar topgan fitna ahli boshliqlari tezda yig'ilishib maslahat qilishdi. Negaki Madinaga madad yetib kelgan taqdirda ushbu fitnaga chek qo'yilishi, fitna ahlidan birontasi ham tirik qoldirilmasligi ular uchun kundek ravshan edi. Maslahatdan so'ng ular quyidagi fikrga kelishdi. Agar shu holda kutib o'tiraversak, bizni albatta o'ldirishadi. mabodo Madinani tashlab chiqib ketsak ham, shuncha ishlardan keyin baribir bizni sog' qo'yishmaydi. Shuning uchun bu vaziyatning yagona yechimi Usmonni o'ldirish. Shunday qilsak, hamma yoqda tartibsizlik boshlanadi. Odamlar sarosimaga tushib, ikki orada biz najot topib qolamiz. Fitna ahli shu qarorga kelishdi. O'shanda ular Madina shahridagi vaziyatni o'z qo'llariga olganiga 18 kun bo'lgan edi. Agar Usmon radhiyallohu anhu ni bir kishi borib to'g'ridan-to'g'ri o'ldirsa, unga qasos vojib bo'lishidan qo'rqib, yaxshisi uning uyini qurshab olishga, u yerga hech kimni kiritmasdan va chiqarmasdan Usmon radhiyallohu anhu ni oziq-ovqat va suvdan mahrum qilishga kelishib olishdi. Ularning rejalariga ko'ra, agar shunday qilinsa, Usmon radhiyallohu anhu suvsizlikdan o'zi o'lib qolishi kerak edi. Shunda uni qatl qilganlikda biron muayyan kishini ayblash mushkul bo'lardi. Keyin shu rejani amalga oshira boshlashdi. Usmon radhiyallohu anhu 2 kun suvsiz o'tirdilar. Albatta u kishi uyda bir o'zi emas edi. balki ahli ayollari, bola chaqalari hamda xizmatkorlar, qullari va haligi qo'riqchi yigitlar ham bor edi. 2 kun o'tgach, Usmon radhiyallohu anhu qo'shnisi Amr ibn Hazm uyiga yordam so'rab odam chiqardi. lekin ularning uyida hech kim yo'q edi. Shunda Usmon radhiyallahu anhu bu xabarni Ali radhiyallahu anhu ga va Rasulullohning ayollariga yetkazishni buyurdilar. Shunday qilib, bu holdan hamma sahobalar xabar topishdi. Ali radhiyallahu anhu shu kechasiyoq Usmon radhiyallahu anhu dan suvni man etib qo'yishganlarini eshitgan zahoti fitna ahli boshliqlari huzuriga keldi va ularga: "Ey odamlar, Bu qilayotgan ishingizni na mu'minlar va na kofirlar qilmaydi. Nega Usmondan suv niman qilasiz? Rum va Fors kofirlari ham musulmonlarni asirga olishsa, ovqatni ham, suvni ham o'z vaqtida berishadi. Buning ustiga u sizlarga hech narsa qilmagan bo'lsa, bizga ham qurollarimizni qo'yishni buyurgan bo'lsa, nima uchun uni qamal qilib o'ldirishga jur'at qilyapsiz? mazmunidagi so'zlarni aytdi. Ular esa: "Yo'q, ovora ham bo'lma. Allohga qasamki, unga ovqat ham yedirmaymiz, suv ham ichirmaymiz, deb javob berishdi. Ali o'ziga ruxsat berilmasligini tushungach, sallasini yechdi-da, devor tepasidan Usmon radhiyallohu anhu hovlisiga uloqtirdi. Ichkarida yigitlar sallani olib Usmon radhiyallohu anhu huzuriga olib kirishganida, u Alining kelganini, lekin hech narsa qila olmaganini tushundi. Alining sallasi ko'pchilikka tanish edi. Usmon radhiyallohu dan suv man qilib qo'yilgani xabari xonlarimizga ham yetib bordi. Birinchi bo'lib Ummul Mu'minin Ummu Habiba bint Abu Sufyon harakat qildilar. Ummu Habiba onamiz idishga suv olib, kiyimlari ostiga yashirdilar-da, bir xachirga minib Usmon radhiyallohu anhu uyiga yo'l oldilar. Ko'chada u kishini ko'rgan musulmonlar onamiz Ummu Habiba kelyaptilar deb qichqirishar va u kishiga yo'l bo'shatishar edi. Mu'minlar orasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xotinlari onalarimiz hurmati juda baland edi. Hech kim ularga azor berishga jur'at qilmasdi. Shunday qilib, Ummu Habiba onamiz Usmon radhiyallohu anhu darvozasigacha yetib keldilar. Darvoza oldida u kishiga fitna ahli boshliqlari peshvoz chiqishdi va "Senga nima kerak? Nimaga kelding?" deb so'rashdi. Bani Umayya urug'ining vasiyatlari Usmonning qo'lida edi. Men Bani Umayyadanman. Shu vasiyatlarning xabarini bilmoqchiman. Usmonga biron korxol bo'lsa, bu vasiyatlar yo'q bo'lib ketmasin uchun yetimlar, bevalarning mollari zoyi ketmasin deb keldim, dedilar onamiz. Ulardan bir badbaxt "Yolg'on gapirma. Sen xoynahoy unga suv olib kelgan bo'lsang kerak", dedi va Ummu Habiba onamiz kiyimini ko'tarib qaradi. Idishni ko'rib tortib oldi va uni yorib, ichidagi suvni to'kib tashladi. Keyin onamiz minib kelgan hachirning tumshug'iga qattiq zarba tushirgan edi, hachir cho'chib ketib, onamizni olib qocha boshladi. Ustida o'tirgan Ummu Habiba uni boshqara olmay yiqilay-yiqilay deb borardi. Yon atrofdagi musulmonlar darhol otilib chiqib hachirni to'xtatishdi. Ummu Habiba onamizni undan tushirib qo'yishdi. Bu voqea haqidagi xabar Usmon radhiyallohu anhu ga ham yetib keldi. Shunda u kishi onalarimizga bularning yana biron zarar yetkazishlaridan qo'rqib, darhol barchalarini Madinadan olib chiqishga va Makka ga jo'natishga amr qildilar. Birinchi bo'lib Oyisha onamiz otlandilar va haj qilishga qasd qilib, ukalari Muhammad ibn Abu Bakrga odam jo'natdilar. Muhammad ibn Abu Bakr isyonchilar orasida edi. Men bilan mahram bo'lib borasan, deb undan talab qildilar. Lekin Muhammad bosh tortdi. Shunda Oyisha onamiz radhiyallohu anha isyonchilarning azmi qat'i ekanini Usmonga qarshi nafratlari nihoyatda kuchli ekanligini his etdilar va Allohga qasamki, agar bularni qilmoqchi bo'lgan ishlardan to'sish qo'limdan kelsa, albatta shunday qilaman, deb ont ichdilar. Oyisha onamiz o'shanda birinchi marta shu ishga qasd qilgan edilar. Onamiz ukasi oldiga Hanzala kotibni jo'natgandilar. U Muhammad ibn Abu Bakr oldiga kelib, Oyisha seni o'zi bilan ketishingni talab qilyapti dedi. Muhammaddan rad javobini olgach, uni qattiq jerkib berdi. Ummul mu'minin Oyisha seni chaqirsa bosh tortasan u qayerdagi yaramas pastkash arobiylar chaqirsa o'shalarga ergashasanmi? Shunda Muhammad unga ham qo'pol muomala qilib haydab yubordi. Ahvol tanglashib, tobora chuqurlashib borar edi. Bundan sal avvalroq Usmon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Abbosni maktub bilan Makka ga hojilarga jo'natgan edi. fitna ahlining qilmishlari haqida aytilgan bu maktubni Ibn Abbos Zulhijjaning 8-kuni Tavriya kunida hajga kelgan musulmonlarga o'qib berdi. Hech narsadan xabari bo'lmagan sahobalar va tobiinlar buni eshitib juda hayron bo'lishdi. Haj amallarining oxirgi tugashi bilanoq ko'pchilik odamlar Madinaga qarab jo'nashdi. Ko'pchilik hamma ish tugagandan keyingina yetib keldi. Ba'zilar esa oxirgi voqealar guvohi bo'lishga ulgurishdi. Yuqoridagi maktub fitnachilar Usmon radhiyallohu anhu ni suvdan man qilishlardan avval yozilgan edi. Shu asnoda Shom viloyatidan chiqqan lashkar Zulqura vodiysiga yetib kelgani ma'lum bo'ldi. Madinagacha 3 kunlik masofa qolgan bo'ladi. Buni eshitgan isyonchilarning ahvoli yanada tanglashdi va Usmon o'zi hadeb o'lavermayapti uni o'zimiz tezroq o'ldirmasak bo'lmaydi degan qarorga kelishdi. Birortalari uning oldiga kirib yoki xalifalikdan iste'fo berasan yoki seni o'ldiramiz deb aytish va shu ikkisidan birini do'ndirib chiqishni rejalashtirishdi. Fitnachilar Usmon radhiyallohu anhu darvozasi oldiga kelib ichkariga kirishga urina boshlashdi. Lekin Abdulloh ibn Zubayr boshchiligidagi haligi yigitlar ularni ichkariga o'tkazishmadi. Isyonchilar qurolga qo'l urgach, Yigitlar ham qilichlarini yalang'ochladilar va o'rtada qilichbozlik boshlanib ketdi. Isyonchilar safida ko'pchiligi nobud bo'lgach, ortga qaytishga majbur bo'ldilar. Usmon radhiyallohu anhu himoyasidagi yigitlar orasida ham ba'zilar qattiq yarador bo'ldi. Buning xabari Usmon radhiyallohu anhu ga yetib bordi. Shunda u Abdulloh ibn Zubayrni chaqirtirdi va undan kim senga bunday qilishga buyurdi deb so'radi. Ey Amirul Mu'minin, Sizdan suvni man qilishdi. Bu ham yetmagandek uyingizga bostirib kirmoqchi bo'lishdi, dedi Abdullah. Men nima uchun qurol aslahalarini qo'yishga buyurgan edim? Men uchun biron tomchi qon to'kilishiga ruxsat bermayman, dedi Usmon radhiyallohu anhu. Endi kechki dasturimizdan olingan hafta nomi. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar ummat qarindoshlik vositasi bilan barpo bo'lmaydi ummat millatchilik asosida barpo bo'lmaydi ummat bu hayotning hamshaharlik fikri asosida barpo bo'lmaydi. Ummat yagona bir asosda barpo bo'ladi. Qachon ummat vujudga keladi? Ummat aqida asosiga barpo bo'lgandagina ummat vujudga keladi. Hozirgi vaqtdagi targ'ibot qilinayotgan hamma islomdan boshqa fikrlar bular ummatni hosil qila olmaydi birodarlar. Hamshaharlik fikrida bunda hayvonlar ham birlashadi. Chunki bir qoradagi hayvonlar bir birlarini yaxshi taniydi birodarlar bu fikrlarda hozirgi butun dunyo talab qilayotgan birlashishlik uchun ko'tarayotgan bayroqlar hammasi hayvonlar ham birlashadigan asoslardir buni yaxshi anglashimiz kerak qachon ummat barpo bo'ladi ummat faqat aqida asosida barpo bo'lgandagina barpo bo'ladi shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar tauhid kalimasini misoli demak mana bu oyatda biz o'rganganimiz singari juda ham mustahkam ba'zi vaqt bu daraxtni mumkin shoxlari kesiladi lekin ildizi mustahkam bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan Allohning izni bilan yana bu, bu din ko'karib mana bu tavhid ko'karib Allohning izni bilan o'zi har vaqtda Alloh taolo xohlagan vaqtda u mevasini beradi. Chunki uni asli mustahkam, asli sobit bo'lgan. Shuning uchun uni har qancha shoxini kofirlar kesishga urinsa-da, lekin bu narsa foyda qilmasligini Alloh taolo xabarini berdi. Haqiqatda shunaqa, agar daraxtning ildizi mustahkam bo'lsa, uni shoxchalarini kesishligi yoki kattaroq shoxlarni kesib tashlashlik uni nima qilmaydi? Quritolmaydi, chunki uni ildizi mustahkam. Va albatta tezda u nima o'zini shoxlari bilan yana ko'karib osmon sari o'sib borishligini va mana bu shoxlardan Alloh subhanahu va taoloning izni bilan mevalarni berishligini xabarini berdi. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomga Alloh subhanahu va taolaning huzuridan vahiy olib kelsalar, inson suratida kelar edi va Muhammad alayhissalom bilan birga o'tirar va din ahkomlarini yurgatar edi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir umr hayotlarida Jibril alayhissalomni asl yaratilishida faqat ikki bor ko'rganlar xolos. Biri Makka sahrosida butun ufuqni to'sib turgan holatda 19-asrning boshlarida Sultan Salim 3 islohotlarni boshlab yuboradi. U o'zidan avvalgilardan farqli o'laroq saroy tashqarisida o'nib o'sgan va ta'lim olgan katta iqtidor egasi edi. U yangi bilim dargohlari barpo etadi. Uning o'zi ham handasi, ya'ni geometriya fanlari bilim dargohida ta'lim bergan. O'ylanib qoldi Muhammad Farruh dedi. Ha, desak, Muhammad Tayir Farruhmi dedi. Voy ha, Muhammad Tayir Farruh dedi. <laughs> Islomgacha esdan chiqarib qo'ygansiz. Uning uchun na uning esiga keladi, na meni esimga keladi. Voy, shu shu ashodam te deb shikimiz xo'sh bo'lib ketdik keyin, ha. Ashodam shu Muhammad Tayir Farruh deb undan desak, kel. Ha, u odam hozir bu yerda yo'q, Afg'onistonga ketdi. Agar ko'rishman desanglar, yaqin odamlar bor, shu yerga opirman dedi. "Ye" dedi, "Biz bu, balani bolani bizga qo'mondan deb tunishtirgan mana Aziq Ansar bola." Dushanba. Oson emas ekan do'stlar, jannat yo'li. Jannat. Shu savol qolmasanki O'zbekistonda nima uchun jihad bo'lgan? Yo'q, O'zbekistonda emas faqat. Butun dunyoda jihad qilish uchun butun dunyoning musulmonlarini qutqarish uchun biz Vaziristonda jihad qilyapmiz, Pokistonda jihad qilyapmiz, Afg'onistonda jihad qilyapmiz. Bitta Madina topish uchun harakatda bormiz. Alloh taolo undan keyin bizni o'sha xilofatga, o'sha Madinaga loyiq lashkarlardan qilsin. Alloh taolo urib qo'ymasin o'sha paytda bizni. Hozir vaqt bor paytda o'zimizni shu asosga kirgizib qo'yishga harakat qilaylik. dinimizga xizmat qilib, dunyodan o'tishga harakat qilaylik. Mayda-chuyda masalalar bilan, mazhab ixtiloflar bilan, fikri ixtiloflar bilan amirlarga isyon qilib, mas'ullarga beitoatlik qilib, shuna ko'zlarimizni oldida turgan shura katta hadafdan voz kechmaylik. seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda Qutuz rahimahulloh bilan birga tarix sahifalarini varaqlab turgan nuqtamizni bir aniqlab olsak. Birinchi Misrda ichki vaziyat barqaror. Yangi hukumat Qutuz rahimahullohga vafodor edi. Ikkinchi, o'sha damlarda davlatning birinchi va asosiy vazifasi ochiq-oydin ravshan edi. U mo'g'ullarga qarshi jangga qo'shin hozirlash. Uchinchi, Bahri mamluklarni afv qilish va ularni Misrga omonlik bilan kelishlariga da'vat. Bu nafaqat mamluklarning, hatto Misr xalqining ham tinch va osoyishtaligiga olib keldi. Bahri va Muizi mamluklarning birlashishi Misr qurolli kuchlari quvvatini benihoya oshirdi. 4-chi. Misr qo'shini safiga ko'plab shomlik askarlar qo'shildilar. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis Biz agar munkardan qaytmayotgan bo'lsa, agar shu qilgan gunohlarni yana ham qilishga jur'at qilyotgan bo'lsa, bizim hatta ta'tiruhum anil haqqi atra hadisi bilan onları kuch bilan bo'lsa ham, zo'r bilan bo'lsa ham haqqa qaytarasizlar degan hadis bilan biz amal qilamiz birodar. Biz inshaalloh darramiz bilan bo'lsa ham, biz inshaalloh qamoqqa tashlashimiz bilan bo'lsa ham munkardan qaytaramiz birodarlar. Eğer bunga hacet bulmasa, biz kayıt munkardan Şu birodar shu muasiyatlarni to'xtat birodar deganimizda agar qaytayotgan bo'lsa biz ne onu? Demek o qamoqqa kayıt mı u munkardan qaytmayotgan bo'ldi xuddi Isroil ben o'xshash, Bani Yahudilerge o'xshash, Yahudilarga o'xshash, agar u munkarni men qilaman, shuni odat qilganman deb davom qilsa, gunohlarni qilayotgan bo'lsa, birodarlar, Şimdi biz bu hadis şerif bilen amel kılamız zur binen, küç binen, derre binen, kamak binen onlarını biz inşallah adam kılamız, ıslah kılamız. Bizim delilimiz var biraderler. Hiç kim bununla hafa bulmasın. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalimiz salqiningan ko'p sonli Imom Tahoviy rahimahulloh arsh va kursiy xususida so'z yuritgandan keyin Alloh subhanahu va taolaning arshga va undan boshqasiga ham muhtojligi mutlaqo yo'qligini zikr qiladi. Zero Alloh subhanahu va taolo arshni unga muhtoj bo'lganligidan emas, balki unga yuksalish uchun yaratdi. Ya'ni Boshqacha qilib aytganda, Alloh subhanahu va taolaning arshga ko'tarilishi unga muhtojligidan emas. Biz G'arb sivilizatsiyasining tabiati, uning tuzilishi, ruhiyati, bu xalqlarning hayot falsafasi va qanday kelib chiqqanligini bilib olishimiz zarur bo'ladi. 20-asrdagi g'arb sivilizatsiyasi Yevropaning zulmatli asrlardan keyin kelgan ana shu so'nggi asrlarda paydo bo'lgan emas. yoki ko'p odamlar xayol qilganlaridek yangi paydo bo'lgan ham emas. Shafir ko'rdi-yu, gazdan oyog'ini oldi. Men ham ko'rib turibman. Men orqada o'tiribman, birodaram orqada o'tiribdi. yo'lboshchimiz oldinda o'tib, shofyorning yonida. Shofyor ko'rib turib, gazdan oyog'ini oldi, tormozni bosishga miyasi chaqmatdi. To'g'ri borib urdi-da haligi toshga. Benjo. Toshga urib shunaqa sakradi endi hali kinolarda bo'ladi-da, haligi mashina sakrab charxbalay bo'lishi. No sakrab bir marta charxbalay bo'lib gursitib yerga tushdi-da. ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحاحا Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qazo umrasida Xolid ibn Validga inisi orqali xat tashlab ketdilar. Bu xat sabab Alloh izni ila Xolid ibn Valid islom diniga kirdi. Bugungi juma dasturimizda internet orqali kelgan maktublarga e'tibor qaratamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo sizlarni o'z hifzi himoyasida saqlasin. Sizlarni Alloh uchun juda ham hurmat qilaman. Chunki sizlar shu davrimizni eng afzal insonlari va haqiqiy islom sizlar. Men ham sizlarni saflaringizga qo'shilishlikni juda ham istayman. Va shu yo'lda imkonimni hammasini sarflab, yer yuzida Robbimni kalomini oliy bo'lishini istayman. Chunki har bir inson agar aqlini ishlatib to'g'ri fikr qila olsa, Alloh taoloni koinotga ochib qo'ygan qudratlarini ko'rib, u zotni do'zaxidan qo'rqib yoki jannatidan umidvor bo'lib emas, balki shunday qudratli bo'lgan zotgagina ibodat qilib, hayotini hammasini shu zotning roziligi uchun tikib qo'yishni istab qolar ekan, meni sizlardan iltimosim, meni ham saflaringga qo'shilib, shu yilda xizmat qilishimga yordam beringlar. Agar sizlarga mushkula bo'lmasa, menga qulayroq bo'lar edi. Skype orqali aloqa qilsak, agar shuni imkoni bo'lsa, javob yozib yuborsanglar, iltimos. Muzaffar ismli yigit shunday yozadilar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xum-xum yig'lab o'zini eng og'ir gunohkor his qilgan qalbim bilan shu satrlarni yozyapman. Hozirda bu yerda birodarlar topdim. ko'p narsani bilib tushundim. Dunyoyim sanoqli kunlarda butunlay o'zgarib ketdi. Din yo'lida xizmat qilish uchun birodarlarim bilan birga bo'lishga chin yurakdan ahd qildim. Ular menga Qur'oni Karimning Tavba surasidagi 23-24-oyatlarni qayta-qayta sharhlashar. Meni yuragim takror-takror arosatda yonadi. Ahd qildimki, ketar chog'i ota-onam bilan qilgan yaxshi yomonlarim uchun rozilik olish istagida so'nggi bor deya qo'ng'iroq qildim. Telefonning dinamikasini yoqib, meni ikkovlari tinglashardi. Men bu narsalarni dabdurustdan xato aytdimmi? Otam avvaliga baqira ketdilar. So'zlarimni davom ettirar ekanman. O'zlarini qo'yarga joy topolmay, uva solib yig'ladilar. Chunki meni niyatlarimni anglashgan edi. Onam orzu havaslarini aytib oh chektilar. Onamning qaysi gunohlarim uchun deya qilgan faryodlari yuragimni yig'latardi. Yarim tunda uyimiz yigi bilan to'lgandi. Ota onangni qom qaqshatib ketma. Bu yo'ldan qayt. Keyin xatoingni tushunib yetarsan. Ota ona rozi, Xudo rozi deya nola qilib yig'lashdi. Men otamni va onamni birinchi marta bu qadar qon qaqshatdim. Lekin Qur'onda ey Muhammad alayhissalom ayting, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz va kasb qilib topgan mol dunyolaringiz kasod bo'lib qolishdan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy joylaringiz sizlarga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha degan oyat meni o'y botqog'iga chuqur bottirdi. Ikki o'tni o'rtasidaman. Bunday holatda otam yoki onam alam ustida mendan norozi bo'lsa Qiyomatda Allohning huzurida holim qanday kechadi? Alloh roziligi uchun to'g'ri yo'lni ko'rsating. Iltimos, imkoni boricha tezroq javob beringiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'y, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram va muhtarama, mu'min va mu'minalar, muhojir va muhojiralar, mujohid va mujohidalar, fidoi va fidoiyalar. Bani Isroil o'zlari orziqib kutgan oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qabul qilmadilargina emas, balki u zotga va keltirgan islom dinlariga qarshi bor vujudlari ila murosasiz kurashga qo'zg'aldilar. Vaholanki na Muhammad alayhissalomning o'zlari va na sahobalari bu mumsik yahudlardan pul mol ham so'ramagan va biror yomonlik ham qilmagandilar. Juhud yuragida adovat qanchalar bo'lish kerak ediki, hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ularga butkul ziyonsiz osh non so'ramayotgan ish Yasribda mu'minlarga Qur'on oyatlarini tilovat qilib berayotganlarida yahudiylar tinglovchilar orasiga suqilib olib masxara qilib o'tirardilar. Ashabi kiromlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bizning holimizga rioya qiling va oyatlarni shoshmasdan qayta-qayta o'qing degan ma'noda raina ya Muhammad desalar, shu joyda turgan yahudiylar ko'ngillari o'ta buzuqligidan nopok tillarini burab, talaffuzda o'xshash, ammo ma'nosi haqorat omuz bo'lgan ro'nat tak bo'lmoq ya Muhammad deb ovoz berardilar. Shuning uchun Alloh taolo mu'minlarga bu so'zni emas, shaklan boshqa, lekin ro'ino bilan ma'nosi bir bo'lgan unzurno so'zini ishlatishga amr qildiki, endi bu ayyor yahudlar ushbu so'zni hech qanaqasiga aylantira olmay qoldilar. Allohu akbar. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم Ey mu'minlar, ro'ina demanglar, unzurna denglar va quloq soling. Kofirlar uchun alamli azob bordir. Baqara surasi 104-oyat. Endi insonlar o'zaro uchrashganlarida oddiy salomlashib qo'yish nima degani? Biroq yahudiylar shunda ham musulmonlar oldidan bir odam bo'lib so'rashib o'tib keta olmaydilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ro'para bo'lganlarida assalomu alaykum, ya'ni sizga tinchlik, omonlik bo'lsin deyish o'rniga assalomu alaykum, ya'ni sizga o'lim bo'lsin derdilar. Shuning uchun Alloh xabardor zot bu toifaning shu qilig'i haqida ham Qur'onda ogohlantirib, ularning jazolari jahannamga kirish ekanini bildirdi. Qachon ular sizning oldingizga kelsalar, sizga bir ibora bilan salom berurlarki, Alloh sizga o'sha so'z bilan salom bermagan edi. Yana o'zlaricha nega aytayotgan so'zimiz sababli Alloh bizni azoblamayapti derlar. Ularga o'zlari kiradigan jahannam azob to'g'risida kifoya qilar. Bas naqadar yomon oqibat bu. Mujodala surasi 8-oyatdan. Biz musulmonlarni har ko'rganlarida bizga doimiy ravishda faqat o'lim tilash yahudona odatlari hozirda ham qolmagan, bilaks yanada avjiga chiqqan. Bunga o'zimiz ham guvoh bo'lganmiz. Vatandaligimizda bizning ko'chamizda yoshi kattaroq bir o'zbek xola kunlardan birida Yahudi qo'shnisi unga yillar davomida assalomu alaykum deb kelayotganini fahmlab qolib, "Hoy, menga qara, san hali menga bir umr o'lim tilab kelyapsan ekanmi? Hoy, qurib ketgur juhud deyishi bilan davomli jinoyatida qo'lga tushgan haligi qo'shni yahudi pismaygancha shipillab o'z havlisiga kirib ketgan. Bo'lmasam, bu xola islomiy da'vatchi ham emas, hatto namozxon emasdi. Hozirgi kofirlar to'qib olgan atamaga ko'ra terroristga bo'lish yoqda tursin. Faqat o'zbek bo'lgani uchun bu baribir musulmon qavmdan, baribir Muhammadning ummatidan sallallohu alayhi vasallam. Hozir benamoz bo'lsa, ertaga namoziga, islomiga qaytadi, chunki u baribir kalimago'y degan e'tibor bilan Yahudi unga o'lim tilab yurgan. Bo'lib ham kimga yillab faqat yaxshiliklar ko'rib kelgan yon qo'shnisiga keksayib borayotgan bir ojiza ayolga yana qayerda Isroilda emas shu ayolning o'z vatani bo'lmish musulmonlar yurti O'zbekistonda bo'layotgandi bu tahqir. Bu xola hamma qo'shnilari qatori ushbu yahudiy qo'shnisiga ham har ko'rganda yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, yaxshi yuribsizmi deb faqat iliq muomalada bo'lganini ko'rardik. Endi shungaki bu yahudi har kuni o'lim tilab yurgan bo'lsa, uning yuragidagi maraz qanchalar ekan. Bu haqda Alloh o'z do'stlari mu'minlarga bunday marhamat qiladi. Ey mu'minlar, o'zlaringdan boshqalarni, ya'ni g'ayri dinlarni sirdosh do'st tutmanglar. ular sizlarga zarar yetkazishda kuchlarini ayamaydilar va sizlarni qiyinchilik mashaqqatlarga duch kelishingizni orzu qiladilar. Ularning sizlarni yomon ko'rishlari o'z og'izlaridan oshkor bo'ldi. Dillardagi adovatlari esa yanada kattaroqdir. Agar aql yurgizsangizlar, sizlar uchun oyat alomatlarini aniq ravshan qilib berdik hoy mu'minlar, sizlar ularni yaxshi ko'rasizlar u ular sizlarni suymaydilar oli imron surasi 118 oyat va 119 oyatdan Dar haqiqat zahar solmoq emish kasbiy chayonning umuman yahudiylar bilan ozmi ko'pmi muomala qilib ko'rgan yahudmas kishi ularning hatto poyafzol yamoqchisi, sartaroshi yoki gazli suv sotuvchi eng oddiysi ham o'zini dono, uddabro, o'tkir, buni esa ahmoq, befahm, lapashang hisoblashini, o'zini yuqori, buni esa past sanab muomala qilishini sezib qoladi. Zotan bunday hayotiy tajribalar Yahudining tak tomirlari fe'l atvorini yu qilmish qidirmishlarini bilishimiz ularning sayyuhniz bitiklarida ha bunday deyayotganlari mana bu ekanda deb fahmlab borishimizga imkon beruvchi kalitlardir albatta. Bu Yahudi toifaning ayniqsa asri saodatda qilgan qilmishlarini ko'rib, ularning haqiqatan ham tekkanga tegib, tegmaganga tosh otadigan bir balo ekanlariga amin bo'lasiz. Misol uchun Madina bozorida xarid qilayotgan bir musulma ayol yahudiylarga nima yomonlik qilgan edi? Uning yopinchig'ining bir chetini oyog'i bilan bosib turish, bu ayol turib ketganida bosh yuzi ochilib ketganiga xoholab kulish yahudiylarga nima kerak edi? Tinch tura olmaslik fe'llari o'shanda o'z boshlariga musibat keltirib, o'sha yahudi qavmi Madinadan surgun bo'lib ketmaganmidi? Badr g'azotidan keyinchi musulmonlar o'zlaridan bir necha marta ko'p bo'lgan Quraysh kofirlarining ustidan g'alaba qozonib Madinaga qaytganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yahudiylarni to'plab Ey Yahudiler, siz mening haq payg'ambar ekanimni Tavrotdan o'qib bilgansiz. Bas shunday bo'lgach, boshingizga Qurayshliklarning kuni tushmasdan avval menga qarshi turishni bas qilinglar dedilar. Shunda ular sen urush ilmidan bexabar bo'lgan bir guruh jahil Qurayshlikni yenganing bilan g'ururlanma. Bizning zo'rligimizni biz bilan urushganda bilasan deb kibrlanganlarida jumladan mana bu oyat ham nozil bo'ldi. Ey yahudiylar, siz uchun biri Alloh yo'lida jang qilgan, ikkinchisi kofir bo'lgan ikki guruh orasidagi to'qnashuvda ibratli hodisa bo'lgan edi. Ular musulmonlar o'z ko'zlari bilan kofirlarning ikki baravar ko'p ekanini ko'rib turar edilar alloh esa o'zi istagan kishilarni g'olib qilish bilan qo'llab quvvatlaydi albatta bu voqeada fikr egalari uchun ibrat bordir oli imron surasi 13 oyat lekin yahudiylar ibrat olmadilar agar islomdan oldin ular yasribda avs va hazraj arablarini doim bir-biriga urushtirib kelgan bo'lsalar, endi Makka mushriklarini va Madina munofiqlarini mu'minlarga qarshi fikrlar, yo'l yo'riqlar berib, qo'llab-quvvatladilar. O'zlarining zo'rliklari bilan kerilganlar Madinadagi uchala yahud qabilasidan bittasi ham musulmonlarga qarshi ochiq maydonga chiqa olmadi. faqat atrof arab mushriklarini yangi islom davlatiga qarshi mudom gijgijlash va urush qilgani to'plab kelish bilan shug'ullandilar. Allohning elchisidan biror yomonlik ko'rmaganlarini e'tirof etganlari holda o'zlari ahdi paymonlarini buzaverdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xizmatlaridagi Yahudi bola orqali u zotni sehrladilar. Bir yahudiya ayol go'sht pishirib chiqarib, payg'ambar alayhisalomni zaharladi. Yahudlarning bir qavmi muzokaraga chaqirib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'tirgan joylariga tomdan boshlariga katta toshni tashlamoqchi bo'ldi. Keyin ham islom ichida shiyalikni boshlab bergan yolg'on hadislarni o'zlaridan to'qib kiritib yuborganlar orasidagilar ham ummat ichida ko'plab ixtiloflarni boshlab bergan yo avj oldirganlar xalifaliklarimizda barcha fasodni yoyganlar va ularni qulatishda faol qatnashganlar da ayni ana shu yahudiylar bo'ladilar. Xususan oxirgi Usmoniy xalifaligimizni tugatishda sayyohnizmning asoschilari zo'r berib uringanlar. Hozirda ham islom ummatining boshini qovushtirmaslik, fitnalar va ixtiloflardan chiqartirmaslik qora ishlarining ustida aynan yahudlar turgandirlar. Nima uchun bu ahli kitob biz musulmonlarni bunchalar yomon ko'radilar? Mana buning javobi. Ayting, ey ahli kitob, sizlar biz tomonimizdan yomon ko'radigan narsangiz faqatgina bizning Allohga o'zimizga nozil qilingan kitob Qur'onga va ilgari nozil qilingan kitoblarga iymon keltirganimiz sizlarning ko'pchiligingiz esa fosiq itoatsiz ekanlaringizdir. Moida surasi 59-oyat. Demak, biz Qur'on ahlining Xudomiz Alloh bo'lgani va Qur'ondan boshqa ularning kitoblari Tavrot, Zabur va Injilga ham iymon keltirganimiz ahli kitobning bizga nisbatan adovatini keltirar ekan. Yana ularning ko'proqlarining fosiq Allohga itoatsiz ekani buning sababi ekan. Ahli kitobning bu fosiq itoatsizligi shu darajadaki Qur'onni qabul qilish u yoqda tursin, hatto o'zlarining kitoblari Tavrot va Injilga amal qilmay qo'ygandirlar. Hozirgi Yahud va Nasoroda na namoz, na asl roza, na ribot jihod va boshqa chin tavhid dinining ibodatlaridan asar ham qolmagan. Faqat nafslariga moslab o'zlari to'qib olgan din nomidagi ozgina narsalar qolganu xolos. Shuning uchun Yahud va Nasoro aslida o'zlarining Tavrot va Injil dinlarida ham bo'lmagan bedin kofirlar bo'ladilar. Ayting, ey ahli kitob, to Tavrotga, Injilga va sizlarga Parvardigoringiz tomonidan nozil qilingan barcha narsalarga amal qilmaguningizcha hech qanday narsada dinda emassizlar. Moida surasi 68 chi oyatdan. Endi shular biz musulmonlardan to ularning dinlariga kirmagunimizcha bizdan rozi bo'lmas ekanlar. Holbuki ularning dinlari yahudiyat va nasroniylik mana asl bedinlik ekan. Yahudi va nasroniylar to siz ularning diniga kirmaguningizcha hargiz sizdan rozi bo'lmaydilar. Ayting, Allohning yo'ligina haqiqiy yo'ldir. Baqara surasi 120-oyatdan. Biz musulmonlar ularning kitoblariga iymon keltirganmiz, alhamdulillah. Xo'sh, ahli kitob ham bizning Qur'onimizga iymon keltiradilarmi? Wa tu'minuna bil kitabi kulli Sizlar hamma kitobga iymon keltirasizlar u ular sizlarning kitobingizga iymon keltirmaydilar. Oli Imron surasi 119-oyatdan. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Ey mu'minlar, Mana shular sizlarning diningizga iymon keltirishlariga orzuman bo'lasizmi? Holbuki ulardan bir guruhi Allohning kalomini eshitadilar-da, so'ngra uni anglab olganlaridan keyin bilib turib, o'zgartirib yuboraveradilar. Baqara surasi 75-oyat. Bu hech qanday mudhish jinoyatdan da tap tortmas yahudiylar haqidadir. Endi Bani Isroilning Allohning so'nggi payg'ambariga qanday munosabatda bo'lgani mavzusini yakunlar ekanmiz, yana bir haqiqatni aytmay keta olmaymiz. Yahudiylar payg'ambar kush ekanlarini bildik. Xotamul Anbiyoga ham ular bir necha bor suiqasd uyushtirganlarini ko'rdik. Bu zoti sharifni yoshlik yoq yahudiylar o'ldirmoqchi bo'lganlarni ham o'qidik, eshitdik. Ammo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vafotlaridan keyin ham boshqa birorta payg'ambarga qilinmagan qabih jinoyatlarini sodir etib kelmoqdalar. Yahudiylar o'zlarining bir bayramlariga musulmonlarning kichik yoshdagi bir o'g'il bolasini o'g'irlaydilarda uni qoni ko'paysin deb bir muddat shokolad, shirinliklar bilan boqadilar. Keyin unga Muhammad deb ism qo'yadilar va un tortilgan surpaga turg'azib qo'yib, har tomondan qo'llardagi shirinliklarini ko'rsatib, "Ma Muhammad, kel Muhammad" deb chaqiradilar. Bolakay qandni olaman deb borsa, qo'llardagi bigiz bilan "Ma senga Muhammad, deb sanchib oladilar. Go'da qochib boshqasiga borsa, u yahudi ham xuddi shunday sanchib oladi. Bolaning qoni oqib, oyoqlari ostidagi unga qorishib boraveradi. Shu alfozda musulmonning go'dagini to o'lgunicha sanchib, qonini obdon oqizib, shunga xamir qorib, bayramona kulchalar pishirib, hayitlik qilib, o'zaro ulashib yeydilarki, mana Muhammadning qonini ichdik deb o'zlaricha payg'ambarimizdan qasd olganlari bu. Juhudlar Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hayotliklarida erisha olmagan qotilliklarini vafotlaridan keyin ham u zotga qaslarini shu tariqa davom ettirmoqdilar. Yuraklardagi kino adovatlarining nechog'ligini ko'ring. Fidoi shahidlarimizdan Abdurazzoq birodarimiz mana shunday yosh bolalik chog'larida ko'chalarda o'ynab yurganlarida bir yahudi erkak yur marojna olib beraman deb qo'lidan yetaklab olib ketayotganida opachalari tortib olib qolganini so'zlab bergandilar. Shunday qilib Juhudlar faqat payg'ambar kushgina emas, imkonlari bo'lsa, payg'ambar xo'rlik qilishdan ham tab tortmaydigan odamxo'rlar bo'lishlarini ham mana ko'rsatib turgandirlar. Mavzuning davomini inshaalloh yana suhbatlashamiz. Diqqatingiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. isroil isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Keling Abdurashid aka, saytimizga kelayotgan maktublarni o'qishda davom etaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlarga Alloh taoloning mag'firati, nusrati va barokati bo'lsin. Amin. Sizlar islom ummatini haqiqiy rijollarasizlar. Alloh taolo o'zini haq yo'liga qarshi chiqayotgan mujrim, fosiq najaslar ustidan hamisha o'z nusrati bilan g'alabalarga yetishtirsin. Amin. Hammasidan ham eng asosiysi bo'lgan iymon g'alabasi bilan shahidi a'lo bo'lgan holatda Robbimiz huzuriga borishlikka Robbimiz o'zi va bizlarni muvaffaq qilsin. Amin. Abdulloh Sodiq birodarimiz shunday yozibdilar. Harakatingiz haqida uncha buncha bilardim. Umuman olganda ilmsizligim va noto'g'ri fikrlash sababli sizlarni dinning ba'zi ishlarida haddan tashqari qattiq qo'l deb hisoblardim. Muhammad Tohir Faruq, Tohir aka Alloh shahodatini qabul qilsin va ularga ergashgan shaxsiy sabablar bilan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lishgan deb kalta o'ylar edim. Ularning bunchalik dinga astoydil xizmat qilayotganini bilmas ekanman. Harakatingiz kichirayib, zaiblashib, toliblarga aralashib, deyarli yo'q bo'lib ketgan deb o'ylardim. Chunki O'zbekiston hukumatı va boshqalar sizlar haqingizda xabar tarqatganda aynan shunday deb tasvirlashardi. Haligacha nega saytingizni avvalroq bilmabman a deb qattiq afsusdaman. Hijrat va jihod haqida hamma shayxlar yoki salbiy yoki mujmal aniq javob berishdan qochib, chaynalib, so'z o'yini qilib fatvolar berganidan fikrim chalg'ib ketgan edi. Hozir bu shayxlarni haqiqatni berkitgani uchun juda qattiq yomon ko'rib qoldim. Lekin baribir asosan ko'proq o'zim aybdorman deb o'ylayman. Mening ba'zi kasb qilgan gunohlarim sabab haqiqatni ko'rishim kechikkandir balki. Mayli, hechdan ko'ra kech bo'lsa ham farzi aynni bajaray endi deb harakat qilyapman. Sizlarga Alloh yordam bersin. Bizni ham o'z yo'lida xizmat qilishni nasib etsin. Biz haqqimizga ham duo qilinglar, iltimos. Dunyomsan, dunyosan, bunchalar bevafosan. Qaytar dunyo qissalari. Mahbubga ham Yaqin o'tgan kunlarning birida johil, odobsiz bir bola bo'lib, otasi uni yumshoqlik bilan harom ishlardan qaytarar, farzand esa nasihatni qabul qilmay, otasining yuziga tik qarab baqirar edi. Ota farzandining odobi haqida mas'ul ekanini bilar. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barchangiz rahbardirsiz. Har bir rahbar o'z qo'l ostidagilari haqida mas'uldir deb marhamat qilganlar. O'z ahli oilasining boshlig'i va ularga mas'ul bo'lgan ota o'g'liga qattiq so'zlar aytdi. Farzand esa otasiga baqiribgina qolmay, uni haqorat qildi va bu nasihatlaringiz bilan foydasi yo'q ishlarni qilyapsiz. dedi ota bundan qattiq g'azablandi shundan so'ng bola to'p o'ynash uchun chiqib ketdi o'yin paytida to'p uy oldidagi suv quduq tomon uchib ketdi quduqdan noxush hid kelar edi bola to'piga yetish uchun uning ortidan yugurdi quduq chetiga kelgach oyog'i toyilib quduqqa tushib ketdi. Shundan so'ng u bir oz avval o'zi haqorat qilgan otasini yordamga chaqirdi. Otajon, yordam bering. Mehribon ota o'g'lining ovozini eshitib shoshilganicha yetib keldi va farzandini cho'kib o'lganini ko'rdi. Ota farzandini asta ko'tardi. Bu paytda odamlar to'plangan edi. Otaning ko'zidan yosh to'kildi va atrofdagi odamlarga men farzandimni yaxshi ko'raman. Men unga nasihat qilmoqchi edim, lekin u nasihatlarimni qabul qilmadi. Meni haqorat qildi. Keyin halok bo'ldi, dedi. So'ngra o'g'lining yuzidan o'pdi. Ota yig'lar edi. dunyo sen mahbubga ham jafosan sen dunyo sen bunchalar bevafosan bir bola o'z onasini unga nasihat qilgani uchun o'ldirdi va buning oqibatida aqldan ozib majnunga aylandi. U ko'chalarda yalang oyoq, yarim yalang'och holda yurar. Yosh bolalar uni ortidan mayna qilishar edi. U hozir ham shu ahvolda. U bu sharmandalikdan faqat o'lim bilan qutula olishi mumkin. Lekin Alloh taolo uning qilgan jinoyati uchun bu dunyoning o'zida jazoni taqdir qilgan edi. Har bir inson bundan ibrat olmog'i lozim. Aqlli inson ota-onaga oq bo'lishdan saqlanmog'i kerak. Aks holda bunday kimsa oxiratdan avval shu dunyoda ham jazolanishi muqarrardir. Dunyosan mahbubga ham jafosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafo ko'chalarning birida rang mushakdor bir yosh o'spirin yigit turib, qo'lidagi qalin aso bilan oldidagi 60 yoshlarni qoralagan jismi oriq kishini urar edi. Haligi kishi zarbdan shikoyat qilmay jim turar edi. Atrofdagilar kishini yigitning qo'lidan qutqarmoqchi bo'lib, ulardan biri yigitga dedi: "Hoy bola, nega bu bechar odamni urasan? Sen uradigan nima ish qildi?" deb so'radi. Yigit urushda davom etar, ularga qaramas edi. Yana ulardan biri "Boshqalar ham sening otangni shunday urishlaridan qo'rqmaysanmi?" dedi. Va odamlarga qarab, "Yaxshisi, bu yigitni otasiga aytib beramiz. Buning otasini kim taniydi? dedi. Shunda bir salobatli kishi o'rtaga chiqib, sekingina gapirdi. Men bu yigitni ham, otasini ham taniyman. Yigit urayotgan kimsa uning otasidir dedi. Yig'ilganlar bu gapdan dahshatga tushishdi. Hayratdan yoqa ushladilar. Yo tavba. farzand o'z otasini ham uradimi? Ular otani yigitning qo'lidan xalos etishdi. Shu payt kaltaklanayotgan ota odamlarga qarab dedi: Uni o'z holiga qo'yinglar. Alloh mendan intiqom olmoqda. Men ham otamni shu o'g'limdek paytimda xuddi shunday qilib urganman. Otam o'shanda mendan pul so'ragan edi. Shundan so'ng odamlar Allohning naqadar adolatli zot ekaniga yana bir bor amin bo'ldilar. Zero Fussilat surasining 46-oyatida Parvardigoringiz bandalariga zulm qilguvchi emasdir deya marhamat qilingan. jafosan bir muddatli lazzating shunga shuncha xizmating besh kunlikdir izzating kimlarga mahliyosan dunyomsan dunyosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafosan dunyo sen mahbubga ham jafosan dunyo sen bunchalar bevafosan dunyo sen mahbubga ham jafosan Bobur ukaxonimiz shunday yozibdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Olamlar Parvardigori Allohga Allohga hamd va sanolar bo'lsin. O'zini yo'lida jihod qilayotgan mujohidlarga yordam bersin va jihod ne'matiga hali olmagan bizday bandalariga Alloh o'zi nasib qilsin. Birodarlar, biz 5 mahal namozni o'qib, shunisiga ham shukr deb yuribmiz-ku, lekin qalbimiz sizlar tomonga talpinadi. sizlarni internet orqali qilayotgan amaliyotlaringizni ko'rib, biz Allohning oldiga borganda qanday javob beramiz? Shu amalimiz bilan jannatni orzu qilyapmizmi deb sizlar tarafga intilyapmiz. Lekin sizlarni qaydan topamiz va sizlarga qanday qo'shilamiz deb qolamiz. Shu bilan o'zimizni aldaymiz. Yana bolalarimiz va oilamizdan ko'zimiz qiymaydi. Shunga bizga Allohning ne'mati jihodni bildiringlar. va saflaringizga qo'shinglar. Biz ham ko'raylik, bilaylik va dinimizga biz ham xizmatimizni qo'shaylik. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kofirlar qamoqxonasida asrlikdagi birodarimiz bizga maktub yo'llabdilar. Assalomu alaykum birodarlar. Ko'p bo'libdiki, sizlardan uzoqdaman. lekin sizlarga kelayotgan imtihonlarni ba'zi-ba'zida goh radio, goh odamlardan eshitib turaman. Birodarlar, mustahkam bo'linglar. Alloh yaxshi ko'rgan bandalariga qattiq imtihonlar bilan imtihonlaydi. G'amgin va xafa bo'lmanglar, deb sizlarni oldilaringa borish umidida xat yozib qoluvchi birodaringiz Abu Ismoil. Ismingiz nima, birodar? Masob Khorasani. Masob Khorasani. Kompyuter sohasini kimdan, qayerdan, qachon boshlagansiz? Qachon o'rgangansiz? Kompyuter Mening akam ham Pokistonning Peshavar shahrida kompyuter sohasida ishlab yurgan. Shundan keyin meni ham shu sohaga qiziqishim ortib, men ham o'rganishni boshladim. Kompyuterni o'rganishdan maqsadim faqat mujohidlarga Alloh yo'lida yordam berish va jihod ibodatini oldinga olib borish. hozirgi kunda kompyuterni qaysi programmalar bilan ishlamoqdasiz э, dabaxshi film sozi hozirgi kunda men after effects yuli final cut bundan tashqari php va web dizayn bilan shug'ullanmoqdaman veb e, sayt kormi kirimdagi vaqtda э, shu javobingizni ingliz tilida bersangiz but uh, nowadays i'm working in after effects yuli final cut and also php and also web designing these softwares Nima design working? Internet ishlari bilan ham shug'ullanib turasizmi? Ha, taban. Web dizayn internet bilan aloqador. Avvalan bor, bu programmalarni o'rganishdan asosiy maqsadim mujohidlarga yordam berish bo'lgan. Endigi maqsadingiz nima? At the beginning, I started the these lessons just my niyat was to help mujahidin finish. Ishimizcha harakatimizda forscha tilda internet o'sha sayt ochmoqda ekansiz. Yes, Alhamdulillah, about two years ago, but there were some problems, house problem. There was the kuffar have very advanced media, and they are just making the idea of the ideology ha um, bundan 2 yil oldin bu niyatni qilgan edik uh, um, lekin host topishlik qiyinchiliklari bo'lgandi uh, hozir ayrim kishilarning yordami bilan bu hal bo'ldi kofirlar o'zlarining zamonaviy texnika uh, va media ishlari yordamida musulmonlarning tafakkurlarini buzishga harakat qilmoqdalar lekin biz ham o'zimizning kamtarin moslamalarimiz bilan qo'ldan kelgancha fors zabon musulmonlarini tafakkurlarini islomiylashtirishga harakat qilmoqchimiz those who have who can read and know Farsi. Their ideology Islamic ideology just finish. Faqat fors tilida yoki boshqa tillarda hammi? Because I say Farsi that I know Farsi. I don't know for example ha. Faqat fors tilida. Chunki men boshqa rus, yapon, almon va arab tillarini bilmayman. Mana e, kechagida bir xabar eshitdik. Э, o'sha o'zbekiston islomiy harakatining saytlari hakkerlar hujumiga uchramoqda ekan va hozirgi kunda kufr hakkerlari bizni saytimizni to'sishga harakat qilmoqda ekan bularga qarshi biron bir chora ko'rish mumkinmi bir iloji bormi As inshallah we will do our best to Ha, inshallah Allohning yordami bilan bu muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Bularning yechimi bor. By the help of Allah inshallah. Birodar, nima uchun bizni o'sha saytimizga aynan hujum bo'lyapti? Boshqa jihodiy saytlar turib, bunga nima deb o'ylaysiz? Inshallah deja чанд абоди мухталиф muxtalif яъне ya'ni чанд абод одам мирабин яке ки имкон дорад сарафи касе ки рабдит мекунад сараф аз асосӣ Veb-saytni yangilayotgan administrator veb-saytni yangilayotgan vaqtda turli sabablarga ko'ra sustlikka yo'l qo'yadi. U o'zini oshkor qilmasligi kerak. Saytning kodlari boshqa odamlarda ham bo'lishi mumkin. Misol uchun uning do'stlarida. Shunga o'xshaydiki, kallani olib tashlasa tana foyda bermagani kabi kufr ham qaysi biri ularga kuchli zarba berayotgan bo'lsa, shuni yo'qotishlik uchun kurashadi va xodimlariga bunday satlarni yo'qotishlikka buyruq beradi. Bizni fikrimizcha, mujohidlar ko'p zirak bo'lishlari kerak. Xususan, veb-saytni yangilayotgan vaqtda dushman ko'proq e'tibor qaratadi. Inshaalloh as soon as possible, inshaalloh mujahidin will open uh, English website. inshaalloh mujohidlar ingliz tilida ham yangi veb sahifa ochish arafasida. Keling, Hizbulloh, endi saytimizda qoldirilgan mulohazalarni ham o'qiylik. assalomu alaykum va rahmatulloh alloh sizlardan rozi bo'lsin juma dasturini qolganini intizorlik bilan kutyapman iloji bo'lsa tezroq chiqarsangizlar oldindan rahmat furqon komdan jundullohdan mujohidlardan va shahidlardan Alloh rozi bo'lsin amin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar bu radioni qanday qilib eshitsa bo'ladi Man O'zbekistonda turaman. Sputnik antenna orqali eshitib bo'ladimi? Prosta menga qulay va xavfsiz yo'li radiodan eshitish. Mashalloh. Buni qarang, hali radio dasturlarimizni 5 dan biri ham internetga qo'yilgan emas. Birodarlarimizning ishtiyoqlari qanchaligini qarang. Vaholanki, shu yerda oramizda bo'la turib, uyiga radio to'lqinlari kirayotgan bo'lsa-da, tinglashdan beparvo kishilar bor. To'g'ri-yu, lekin Sputnikda eshitib bo'lmasa kerak bizni radioni. Afsus, hozircha to'lqinlarimiz Vaziristondan chiqa olmaydi. Ammo radioda bemalol to'liq va vaqtida eshitishingiz uchun bu yerga hijrat qilishingiz qolgan xolos. Inshaalloh Alloh uni ham nasib qilib qolar. Mulohaza bitiklarini o'qishni davom ettirsak, bir birodar shunday yozadi. kofir mamlakatda beg'am u tashvishsiz yashab yurganimdan jirkanib ketyapman. Assalomu alaykum mujohidlar. Allohning rahmati bo'lsin sizlarga. Jumadan jumagacha dasturni davomini intizorlik bilan kutyapmiz. Haftanomani qolgan boshqa ma'ruzalarni ochib bo'lmayapti. Iloji bo'lsa sozlab qo'ysangiz. Inshaalloh. Saytdagi mushkulotlarni ham yozishibdi. Nega 9-juma dasturi ochilmayapti deb so'rabdi yana kimdir. Assalomu alaykum. Mujohid birodar akalar. Yahyo Hikmati va Muhammad Tohir Foruqni ma'ruzalarini eshitib ko'chirib bo'lmayapti. To'g'irlab qo'yinglar iltimos. Alloh sobit qadamlardan qilsin. Amin. Yana bir yangi xabar. Bismillahirrohmanirrohim. o'tgan shanba ozodlik radiosida hakkerlar haqidagi suhbatda saytlarga hujum qilgan hakkerlar haqida so'z bordi kulg'un security hakerlar guruhi ozodlik bilan bog'lanib qirg'iz hukumatini irqchilik siyosatiga qarshi ekanligiga norozilik tariqasida bu amalga qo'l urganini ma'lum qildi bundan oldin ayni guruh ya'ni kolon security guruhi o'zbekiston televideniyasiga o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi saytlariga hujum uyushtirgan edi bu ham siyosiy sabablarga ko'ra ya'ni o'zbekiston televideniyasi yolg'on gapirgani uchun ular hujum qilganini aytishgan va sog'liqni saqlash vazirligi o'zbekistonlik ayollarni hakerlik nima ekaniga ham yaxshi sharh berildi haker inglizcha hak ya'ni chopish boltalash kalimasidan olingan informatsion texnologiyalar bo'yicha favqulodda malakaga ega mutaxassis kompyuter sistemasini o'ta chuqur biladigan shaxs avval boshdan haker degan atama kompyuter dasturlarini tez va chapani tarzda tuzatib tashlaydigan programmistlarga nisbatan ishlatilgan hak kalimasi hippilar jargonida parvarishlanib dunyo lug'atiga kirgan hozir haker kalimasi kreker ya'ni buzg'unchi ma'nosida noto'g'ri ishlatiladi hakerlar o'ta siyosiy simpatiya va antipatiyalarga ko'ra harakat qilib kompyuter dasturlariga ataylabdan ziyon yetkazishadi eshitirish bahonasida Klon Security guruhi maydonda pahlavonlarcha namoyon bo'ldi. Demak, bu mas'uliyatni Klon Security hakerlar guruhi ozodlik bilan suhbatda e, qirg'iz hukumatining irqchilik siyosatiga qarshi norozilik tariqasidagi amaliyot sifatida ma'lum qildi. E, demak, Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti O'zbekiston bayrog'ini hilpiratib kelayotgan tulpor rasmi bilan to'sib qo'yildi qora tulpor rasmi bilan rasmni bir qismida o'zbekiston gerbidagi humo qush ham aks etgan blok qilingan sayt markazidagi tugmacha bosilganda fojiaviy ohangdagi musiqa yangradi rasm markazida kiber hujum klon security guruhi tomonidan uyushtirilgani va biz irqchilikka qarshimiz degan e, jumla lotin imlosida yozib qo'yilgan e, demak xakerlar vakilini gaplarini biza yozib olganmiz o'sha kuni ular ikki uch kishi biz bilan bog'lanishdi E, skype vositasida ovozlarni o'zgartirib sizlarni izningiz bilan mana shu xakerlar bilan hamkasbimni e, suhbatini e, e'tiboringizga havola qilsak yaxshi lekin biz o'sha ovozning asl holatini ham qo'shib eshittiramiz sababi biz biz o'zimizni guruh nomidan millatchilikka qarshimiz degan nimani ana shu saytga olib chiqish harakat qilishimiz biz millatchiga qarshi millatchilikka qarshimiz bilgan bo'lsangiz yozib qo'ygan deb aytmayin ha ko'rdim biz мы против расизма biz irqchilikka qarshimiz deb qo'ygansizlar endi qirg'iziston ichki ishlar vazirligini irqchilikda ayblashlaringga qanday asos bor ikki ming o'ninchi yildan beri hamma biladiyu nimani biladi masalan sal eskiroq bo'lsa ham o'sha ikki ming o'ninchi yildagi iyun voqealari keyin mana yaqinda televideniyaga borib miting qilishgani shtob o'zbek e, teleko'rsatuvlarini yo'qotib olish o'zbekchada buni ham tagida asli tagida millatchilik irqchilik yotibdi ovozning asli holati mana bunday masalan sal eskiroq bo'lsa ham o'sha ikki ming o'ninchi yildagi iyun voqealari keyin mana yaqinda televideniyaga borib miting qilishgani shtob o'zbek e, teleko'rsatuvlarini yo'qotib olish o'zbekchada buni ham tagida asli tagida millatchilik irqchilik yotibdi endi e, clone security haqida clone security degan shu guruh qachon tuzildi oldiga nimani maqsad qilib qo'yadi tuzilgani ikki ming o'n birlarda ikki ming o'n bir boshlarida ikki ming oxirlarida guruhda besh kishimiz mhm. oldimizdagi maqsad shu tashqaridagi muammolarni internetdan ana shu har xil birov eshitmagan muammoda birov eshittirish yoki biror narsaga qarshilik qilish kengaytirib bo'ladi buni ovozning asli holati mana bunday tuzilgani ikki ming o'n birlarda ikki ming o'n bir boshlarida ikki ming oxirlarida guruhda besh kishimiz mhm. oldimizdagi maqsad shu tashqaridagi muammolarni internetdan ana shu har xil birov eshitmagan muammoda birov eshittirish yoki biror narsaga qarshilik qilish tashqaridagi masalan qirg'izistonga qirg'iziston ichki ishlar vazirligi saytiga qilingan hujum bu o'sha o'zbekistondan tashqaridagi saytga qilingan ilk hujummi yo'q biz hujumlar ko'p joyga qilganmiz lekin qaysi e'lon qilmaganmiz masalan qaysi harakat ko'rganlarimizmi aha ularni qur'onni bilasizmi furqon furqon furqon aha nima o'zbekiston islomiy harakatiniki mana shunga hujum qilganmiz ha mayli bo'lmasam e, asosiy maqsadlarimizdan biri shuni tag bilan yo'qotib yuborish mana shunga harakat qilyapmiz hozirda o'zbekiston islomiy harakati saytinimi mana bitta bitta nimam so'rayapti hamkasbim o'zbekiston birlik xalq harakati saytiga o'tgan hafta hujum bo'lgan ekan shu e, harakat net degan saytga o'shanga ham aloqalaring bormi yo'qmi yo'q biz aloqamiz yo'q ha unga aloqalaring yo'q bu diqqatga sazovor nuqta bo'ldi va biz uchun bir necha oylardan buyon maxfiy turgan sir oshkor bo'ldi ya'ni qariyb olti oydirki furqon saytimiz hakerlik hujumlariga uchrab kelyapti ushbu dushmanlik natijasida saytimizda ba'zi kamchiliklar bo'lib yangilash muammo bo'layotgani ko'pchilikka sir emas biroq alloh va taoloning mehribonligini qarangki ana o'sha qilmishni qilgan dushmanni alloh va taoloning o'zi ularni o'z tili bilan gapirtirib qo'ydi bu bilan shu haqda gapirishimizga muhim bo'lgan mavzu ham ochilib qoldi asosiy maqsadlarimizdan biri shuni tag bilan yo'qotib yuborish mana shunga harakat qilyapmiz hozirda ho'p savol tug'iladi o'zbekiston islomiy harakatining rasmiy saytiga hujum qilishga jur'at qilgan va alloh subhanava taolo yo'lida o'zlarini qurbon qilib kelayotgan mujohidlarga zarar berishni qasd qilgan buzg'unchilar kimlar o'zi nimaga endi bular dini uchun fido bo'layotgan mujohidlarga qarshi bo'lib qolishgan degan savol tug'ilishi mumkin kamoliddin yo'ldosh ham suhbatga qo'shildi kamoliddin endi mana klon security guruhi gapiga ko'ra ular na o'zbekiston hukumati va na muxolifat tarafida ularni pirovard maqsadi esa o'zbekiston islomiy harakati sayti bo'lgan furqon nashrini yo'q qilish shu o'rinda sizni fikringiz chunki furqon nashrini yo'q qiladigan bir tashkilot bo'lsa bu o'zbekiston milliy xavfsizlik e, xizmati bo'lishi mumkin bu endi islom o'zbekiston islomiy harakatini nashrini nega buni klon security qilmoqda shu narsa ularni o'zbekiston tarafida turganligini bir ko'rsatmaydimi kamoliddin o'zlari mana aytibdiku maqsadimiz shu furqon e, nuqta com saytini yo'q qilish degan bilasizmi furqon sayti umuman o'zbekiston islomiy harakatiga qarshi bo'lgan odamlar e, faqatgina davlatga bog'liq e, kishilar emas masalan o'zbekiston islomiy harakatini nafaqat davlat yoki milliy xavfsizlik xizmati hattoki namozxon musulmonlarni orasida ham oz emas qarshi bo'lgan kishilar balki shunga o'xshagan bir fikrda bo'lishini menimcha e, vahiylikka yaqinroq deb ko'raman mana gap qayerda hakerlar gaplaridan ular kofirlar emas balki musulmon yigitlar ekani shunday ko'rinib bilinib turibdi chunki millatchilikka musulmonlardan tashqari hech kim qarshi bo'lolmaydi biz o'zimizni guruh nomida millatchilikka qarshimiz degan nimani shu saytga olib chiqish harakat qilishimiz biz millatchiga qarshi millatchilikka qarshimiz shu qatorda o'zbek demokratlariga ham qiziqmaganlar chunki ularning asosini ham millatchilik tashkil qiladi ularning bu fikrlarida hakkerlar biz bilan ham fikr ekan lekin ularni jihodimizda biz bilan ham fikr bo'lishdan nima to'sgan qarshi bo'lgan kishilar chunki ular masalan qatllari ulardagi ba'zi bir xatolar ba'zi bir nohaqliklar ni qo'llamaydi ha tushungan bo'lsangiz yana yo'ldagi shaytonlar izi namoyon bo'lmoqda shu o'rinda ham ularning qo'shtirnoq ichida ijodlari ish ko'rsatgani ko'rinib turibdi ma'lumki yo'ldagi bu shaytonlar bizni nohaq qotillikda ayblashadi ularning chaladigan eng katta do'mbiralari ham mana shudir lekin ularning makrlarini ko'pchilik sodda musulmonlar tushuna olmaydilar chunki ular kiygan nifoqlarning jozibasi muxlis birodarlarning ko'zlarini qamashtirib qo'ygan ularni pirovat maqsadi esa o'zbekiston islomiy harakati sayti bo'lgan furqon nashrini yo'q qilish asosiy maqsadlarimizdan biri shuni tagpagi bilan yo'qotib yuborish mana shunga harakat qilyapmiz hozirda sharhlarda e, o'shalarga bir simpatiya borda mana yozishibdiki mana klonchi yigitlarimizga omad tilaymiz davomini tilab qolamiz deyishibdi e, undan keyin aytishibdiki hamisha harakatda bo'lishsin tashakkur aytamiz ishlariga rivoj shuning uchun islom tarixini va dunyoning bugungi haqiqiy ahvolini tushunib yetmagan birodarlar laqmaliq qilib qolishadi dinimizning talablari va jihod hamda mujohidlik nima ekanini anglay olmagan tajribasiz birodarlar makr nimaligini qaydan ham bilsinlar xiyonat achchig'ini totmagan va aldanish nimaligini bilmagan sodda birodarlar qaydan tushunsinlar mana bu hakkerlar o'zlarining ilm va tajribalari bilan ham yo'ldagi shaytonlar tuzog'iga tushib o'tiribdilar afsus afsus yana bir bor afsus qani endi bizga faqat kofiru munofiqlar dushmanlik qilsalar edi shunda biz g'amgin ham bo'lmas edik ammo o'zining katta gunoh ishlarini savob deb o'ylab din himoyachilarining ziddiga ishlab qo'ygan musulmonlarga nima deysiz qilyapti-da, buni taqiqlab saytlarini yopib tashlayapti ikkinchisi shunaqami ha furqon sayti borku mana bu o'zbekiston islom harakatini furqon o'shani yo'qotishni maqsad qilgan shunaqa ha bular lekin bu bunisi noto'g'rida bu hech kim bu ollohga qarshi chiqib bo'lmaydida chunki islom dinini hech kim наоборот hamma islom diniga наоборот tortish kerakda masalan bilmaganlarni bularni ishi ham bir yoqdan to'g'ri ikkinchi yoqdan noto'g'rida barcha olam hamma tomonlama fisqu fasodga to'lib toshgan bir davrda zulm va zo'ravonlik avj olgan va din so'ndirilib mazlumlar faryod qilayotgan damda dinning ashaddiy dushmanlari qolib nahotki kofiru murtadlar bilan jihod qilayotgan g'arib mujohidlar musulmonlar tomonidan hujumga uchrab orqadan pichoq yesalar kelib kelib ummatning faxrli sodiq qahramonlaridan hisoblanmish shahid muhammad tohir forig ham eng katta zolim va nohaq qotil emishlar dunyoda boshqa qotil qolmabdimi bularga dunyodagi qatli omlar ko'rinmay qolibdimi boshqa dushman ham qolmabdida mana shu g'arib mujohidlar dushman ekanda bularni yo'qotish va ovozlarni o'chirish ularning yagona orzulari bo'lib qolibdi mana sizga adashish bugun dunyodagi yahud va nasorolar mana bunday laqma hakkerlar qo'lidan salomat qolmoqda bundan ko'ra dinning kushandalari hisoblanmish yahud va nasorolarni hadafga olsalar bo'lmasmidi shahid muhammad tohir foruqning kuyinib ummatni o'yg'otish uchun yuragidagi o't bilan baqirib qilgan ma'ruzalarini o'chirish o'rniga fisqu fasodni yoyib faxshlarni tarqatayotgan behisob saytlarga hujum qilsa ana o'sha behayo suratlar va filmlarni o'chirib yuborish bilan din uchun foydali savob ishlar qilsalar bo'lmasmidi mana shu adashish bo'lmay nima kofirlar qilmagan va qilolmagan ushbu qabih dushmanlikda qanday savob bor ekan a yoki mujohidlar harakatining rasmiy furqon saytining faoliyati ularning uyqularini qochirib qo'yibdimi balki yahud va nasorolarni va butun dunyo kofirlari yu munofiqlarini xursand qilmoqchi bo'lishgandir axir dushman birodarlarni bir birlari bilan urushtirib boltaning sopini o'zidan chiqardik deya chapak cholayotgani yo'qmikan ustozimiz abduvali qori aka aytganlaridek bu musulmonlar kimga dushmanlik qilish kerakligini bilsalar bo'lar edi bular alloh subhanahu va taolaning nurini og'izlari bilan o'chirmoqchi bo'lgan kimsalar safiga qo'shilibdilar gunohlaringiz va fasodlaringiz muborak bo'lsin qabringiz ham jahannam o'tiga to'lsin biz ushbu fursatdan foydalanib o'sha hakkerlarga o'z munosabatimizni ham bildirib qo'ymoqchimiz ey nodonlar vaqt kech bo'lmasdan o'z dushmanlaringizni topib olinglar tavba qilinglar aks holda oqibatingiz yomon bo'ladi alloh subhanahu va taolo oldida javob bera olmaysiz agar iymonni da'vo qilsangiz biz mujohidlarga yordam bering lekin dushmanligingizni davom ettiradigan bo'lsangiz sizlarni Robbimizga topshiramiz. Yuzlab shahidlarimizning pokiza qonlarini vasila qilib, ulardan qolgan yetim va bevalar bilan birgalikda barchamiz qo'llarimizni osmonga ko'taramiz. Sizlarni rasvo qilishini va odamlar qo'lida xor zor bo'lishingizni so'rab duoyi bad qilamiz. Ey Allohim, o'zing dushmanlarimizga kifoya qil. Allohim, ularni bir-birlariga dushman qilib, saflarni tarqatib yubor. Allohim, bermoqchi bo'lgan zararlarni o'zlariga qaytar. Amin ya robbil alamin. Hamma bo'lmasam, e, asosiy maqsadlarimizdan biri shuni takpagi bilan yo'qotib yuborish. Mana shunga harakat qilyapmiz hozirda. O'zbekiston Islomiy harakati saytinimi? Shu o'rinda internet olamida vaqtini zoya qilayotgan bizni tinglayotgan musulmon birodarlarimizga ham shuni aytamizki ey birodarlar behuda vaqtlaringizni zoya qilmanglar makorlarning faxshu fasodlariga yoki mujohidlar ziddiga qo'yilgan tuzoqlarga tushib qolmang buning o'rniga jihodiy faoliyatga mujohidlar ovozini olam uzra taralishiga ko'makdosh bo'linglar har kim o'z qobiliyati bilan qo'lidan kelgan xizmatni ayamasin qilsin internet sirlarini biladigan birodarlarni ham mujohidlarga qilinadigan turli hujumlarga beparvo bo'lmasliklariga chaqiramiz jundulloh ijodiy studiyasining mujohidlari nomidan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh robbim rozi bo'lsin desang nafsing o'ylab qilma amal niyatlaring xolis bo'lsin Alloh uchun qilgan amal Robbim rozi bo'lsin desang, nafsing o'ylab qilma amal, oxiratingga o'ylasang, Alloh uchun qilgin amal qolsa yerda do'sting so'zi xursand bo'lar shayton o'zi ochiladi inson ko'zi qo'yilganda yerga yuzi Robbim rozi bo'lsin desang nafsing o'ylab qilma amal oxiratin agar o'ylasang Alloh do'stlariga bo'lma badgumon nohaq gumon qilish gunoh har zamon nafsing o'ylab do'stni ko'rmagin yomon do'st kim u dushman kim bilmasak hamon bizlarga ne bo'ldi ey ahli iymon fosiqlar keltirsa noxush xabarlar bilmasdan qo'shilib qilmang g'ibatlar Allohdan qo'rqsin so'zlagan tillar mu'minlar haqqiga qilmang tuhmatlar taqvoni unutmang ey birodarlar qilma amal oxiratingga o'ylasang Alloh uchun qilgin amal internetdagi Furqon va jundirahmon.com saytlarimizga juda ko'p xatlar kelishi davom etmoqda. Shulardan bir birodarimiz o'zlarining she'rlarini yozib yuboribdilar. Garchi bu she'rning boshi birodarimizniki bo'lmasa-da, uning davomi yangi shoirimiznikidir. Ey g'aflatda yotgan jo'ralar, ahvolingiz qandoq so'ralar? Tinglang, sizga xitoblarim bor. ey davronni sotgan jo'ralar kim do'stligin anglay olmaysiz oxiratni tanlay olmaysiz Alloh so'zini tinglay olmaysiz imtihonni sotgan jo'ralar bilib turib inkor qilyapsiz dushmanlikni oshkor qilyapsiz Xoyillikni bekor qilyapsiz ey imkonni sotgan jo'ralar Muhammadga ergashdingizmi? Alloh ila sirlashdingizmi? Islom deya birlashdingizmi? Ey qalqonni sotgan jo'ralar, dunyo deysiz, muhabbat deysiz. Butun umr shu g'amni yeysiz. Bilib haqni bilmagan deysiz. Ey osonni sotgan jo'ralar. Da'vat qilsa, da'vat o'tmaydi. Bahonangiz ilmim yetmaydi. Qiyomatda bu gap ketmaydi. ey iymonni sotgan jo'ralar kofirlarga taqlid qilyapsiz mo'minlarni tanqid qilyapsiz tog'ga emas jarga ketyapsiz ey davonni sotgan jo'ralar qo'rqasizmi mo'min bo'lishdan undan keyin quvg'in bo'lishdan tayyor turing unda ulushga. ey omonni sotgan jo'ralar imtihon deysiz u tayyorgarlik yo'q Jinoyatlar ko'p u, javobgarlik yo'q. Ulfatchilik bor u, birodarlik yo'q. Ey vijdonni sotgan jo'ralar, o'ylaysizmi jannat arzon deb? Uning yo'li juda oson deb, o'zingizni chin musulmon deb xom xayolga botgan jo'ralar. Ertayu kech dunyo g'amingiz, bo'lmasa-da aslo kamingiz Allah uchun cho'kin endi tiz, ey farmonni sotgan jo'ralar. O'lchovingiz to'g'rilab oling. Qur'on o'qib fikrlab toling, hadis o'qib uxlablar qoling, ey mezonni sotgan jo'ralar. Beparvosiz siz Uxlashlikni buncha sevasiz. Ketasizmi endi tavvasiz? Gulistonni sotgan jo'ralar. Maktublar o'qishda davom etamiz. Assalamu alaykum, birodarlar. Allohning yo'lida charchamay yuribsizlarmi? Men sizlarga yozishimdan maqsad sizlar bilan men inshaalloh hijrat qilish niyatidaman. Bu yerda bir ikkisi bilan bog'langandim, lekin ular haqiqiy mujohid emas ekan. O'zbekiston Islomiy harakatiga ishlaymiz. Mujohidlarga pul kerak, birodar deb aytgan edi, jo'natgan edik. U bildikki firibgar ekan. Akalar biron belgi beringlar. Javob yozinglar. Men ham sizlarning safingizga qo'shilay inshaalloh. Javobini kutaman akalar. Endi e'tiboringizni Xitoydan kelgan aniqrog'i Uyg'ur birodarlarimizdan kelgan maktubga qaratmoqchimiz. Marhamat, Nusratulloh xat o'qishni navbati sizga. Kal do'stim qidilgin izzat sepiga, mustahkam shart bo'lib olg'a yuraylik. Bu cihat baqidur ta ki Yorusun Yurussun cahannı İslam'ın nuri Kel dostum qitilgın izzet sipige Nihoyatda şavqatli va mihriban Alloh taoloning ismi bilan boshlayman. Yaratish va parvarish qilishda, hukm chiqarish va ibodat qilinishda yagona bo'lgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Shubhasizki Alloh mu'minlardan ularning jonlari va mollarini ularga jannatni berib sotib oldi. Bu Alloh taoloning rost va'dasidir. Allohdan vafodorroq kim bor? U zotga mavjudotlarning sonicha hamd sano aytamiz. Hurmatli mujohid va mujohida, muhojir va muhojiralarga assalomu alaykum. o'z yurtidan, mehribon ota-onalardan, oilasidan va suyumlik farzandlardan voz kechib, Allohning dinini xorlik va zulmdan ustunlikka chiqarish uchun hijrat qilib, jihod ibodatini mollari va tanalaridagi issiq qonlari bilan ado qilib, shahidlikni kutib turgan aziz muhojir ansor birodarlar, mujohid erkaklarning volidalari, oilalari va farzandlari Biz ahlimiz va farzandlarimiz bilan birga Xorason tog'laridagi siz xaloskorlarimizga qarata baralla ovozlarimiz bilan chin dildan assalomu alaykum deymiz. Ixlos bilan jihad qilgan haqiqiy rijollarga jannatning oliy maqomlari bo'lsin. Amin. Muhojir va ansor birodarlar, siz bizning sizlar. Butun ummat o'zining dunyolari uchun hayotini bag'ishlayotgan bugungi kunda siz din uchun issiq qoningizni to'kayapsiz. Sizlar malomatchining malomatidan zolimning zulmidan qo'rqmaydigan, dunyoning har qanday mamlakatlarida yurgan, yo'linglardan qaytmaydigan sahobalarning iziga ergashgan va rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilgan tirik mujohidlarsiz. Sher yurak azimatlarsiz. Alloh sizlarni mana shunday aziz qildi. Shuncha ko'p ummat ichida sizlarga hidoyat, hijrat va katta ne'matlarni nasib qildi. Ya'ni jihodiy jamoat. biz sizlarga haqiqatdan havas qilamiz va bizga ham shu ne'matlar nasib qilishini Robbimizdan yolvorib so'raymiz. Payg'ambarlarning sayyidi, Allohning habibi, bizning suyumli rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham ana shundoq tuhmatlar qilingan. Allohning payg'ambarlariga ham tuhmatlar qilingan va yurtlaridan haydab chiqarilgan. payg'ambarlarga qilingan tuhmatlar sizlarga ham qilinganligidan xursand bo'linglar, aziz mujohidlar. qulchilik va ibodat qilishgan tavhid aqidasiga da'vat qilishgan. Sizlar ham ana shu tavhidga da'vat qilyapsizlar. Butkul payg'ambarlar shu yo'lda qurbonlik bergan va aziyatlarga uchragan. Sizlar ham qurbonlik beryapsizlar va aziyatlarga uchrayapsizlar. Biz sizlarga o'zimizning qarindoshlarimiz, muhojir birodarlarimizga nasihatlarimizni qilamiz. Alloh sizlarga bergan ne'matlarning qadriga yetinglar. Bor imkoniyatlaringni sarflab Mazlum birodarlaring tortayotgan zulm sitamlarini qasosini olinglar. Kofirga shiddatli, bir-biringlarga mehribon bo'linglar. Sahobalar kabi birodarlik mehrini barpo qilinglar. Ansor birodarlarni hurmatlanglar va qadrlanglar. Alloh taoloning nusrati va g'alabasi yaqindir. Aziz birodarlar, inshaalloh biz sizlarni har vaqt duolarimizda yod etib turamiz alloh bizni sizlar bilan bir bayroq ostida jam bo'lishni nasib qilsin amin aziz mujohidlar biz turkiston diyoridanmiz kofir tog'utlar tavhid aqidamizga yo'l qo'ymaydi kufur tuzumli qonun sistemlarini va zulmini o'z ko'zlarimiz bilan ko'rib, quloqlarimiz bilan eshitamiz. Dinimizni olib qochish uchun izlanayotgan musulmon fidoi birodarlaringizdirmiz. Hozir Turkistonda bugun hijoblar ko'z oldimizda yirtilmoqda. Shariat oyoq osti qilinmoqda. Muslimalarimizning nomusi razil, pastkash kofirlarning najas oyog'i ostida achinarlik holda yanchilmoqda. Haqiqat sevar olimlarimiz turmalarda qorong'u sassiq zindonlarda shahidlikni kutmoqda. Biz ayollarimizni olib, qarindoshlarimizni ko'rish uchun tashqariga chiqish ham juda qiyin bo'lib qolgan. Qanday bo'lsin, yo shariat, yo shahodatdan iborat shu aqidada ibodatlarning ustida tik turish lozim bo'lib qoldi. O'zi mujohid birodarlar, biz ham Allohning chaqiriga labbayk deb Allohning hidoyati bilan iymon ne'matiga musharraf bo'ldik. Butun dunyo miqyosida butun ummatga bo'layotgan zulm sitamlarni, jumladan Turkistonda bo'lib o'tgan alamlik fojialarni ko'zimiz bilan ko'rib, shu zulmlardan qutulish uchun faqat jihad qilish lozimligini tushunib yetgan bir turkiy birodarlaringizdirmiz. Va sizlarning jihodiy filmlaringizni hammani da'vat qilib, ibodatning bu ummatni zulmidan qutqarishni birdan bir yo'li jihad ekanligiga qalbimiz taskin topib, Mujohidlarning bir tashkiliy qismi sizlarning targ'ibotingiz mahsulotlarini ko'rib, sizlar naqadar baxtli insonlar ekanligingizni qalbimiz bilan hayajon bilan his qilmoqda. Tushimizda sizlar bilan turganimizni ko'rib qolganmiz. Juda hayajon bilan shu kunlarni kutamiz va sizlarning safiyalarga ertaroq ketishni istagida hijratga yo'l istayapmiz. Ba'zida bu diyorlarda hijrat qilish imkoniyati yo'q deb o'ylab qolamiz, lekin sizlarning qilayotgan ishlaringizni ko'rsak, hijrat imkoniyati bor ekanligini bilamiz. muslimalar zindonlarda duo qilar imtihonlarda robbim meni ozod qilgin nusrat bergin islomimga ey birodarlar qalbimizni sizlarga to'liq ifodalab berishga ojizmiz aytib beradigan bo'lsak qalbimizda iymon dardlarimiz ko'p qancha qarindosh u birodarlarimiz ko'z oldimizdan o'tadi. Hatto musulmonlar qo'rqib ko'chaga ham chiqa olmas holda hijobli ayol bor uyga tekshirish uchun kirishganda hijoblarni yechib turadi. Musulmonlar ko'chalarda polislarning ko'pligidan xotirjam yura olmaydi. Agar ko'chalarda hijobli ayol bo'lsa, ularni ushlab telefonlarini tekshiradi va agar soqolli odamni ko'chada ko'rsa, juda razil muomala qilishadi. Ularni uyini istab, hijobliklarni har xil majburiy usul bilan o'ynatib, videoga olib, badnom bilan so'kadi. Hijob o'ragan va soqol qo'ygan musulmonlarni politsiyaga xabarni berganlarni pul va uylariga mukofotlar berishini oshkora aytishyapti. Hijob va soqol qo'yish jinoyat hisoblanadi. Oddiysi bir musulmon qarindoshimizni hijoblik bo'lgani uchun doktorxonaga kirgizmay bolasi o'lib ketdi. Bular Turkistondagi zulmlarning faqatgina ozginasi xolos. Aziz birodarlar, zulm bugungi kunda haddan oshgan. Biz sizlarni ustozlarimiz deb bilamiz. Ham sizlarning yo'l ko'rsatishlaringizga muhtojmiz. Shuning uchun sizlardan bir nechta maslahat so'rayapmiz. Nima qilishimiz kerak? Ya'ni har qanday vaziyatda ham shu yerda toqatimiz yetganicha tog'otga qarshi jihod qilaylikmi? Yoki hijratdan umid bo'lsa, hijrat tayyorgarligi bo'lgach, hijrat qilaylikmi? Aziz birodarlar, sizlar turgan yerlar sizlar va boshqa musulmonlar uchun xavflidir. Shuning uchun jihod maydoniga hijrat qilib, ta'lim va qurolni olib, keyin jihod qilishingizni maslahat beramiz. Aziz birodarlar, bu maktubimizga befarq qaramanglar. Biz bu maktubni yo'llashni muhim ishlarimiz qatoridan sanab, ko'p kuch sarfladik. Birodarlar, bizning bu so'zlarimizni sizlar hargiz oddiy sanamanglar. Bu bizlarning dil so'zlarimiz. Sizlar bu bizning jihod va hijrat ishqida qanchalik yonayotganimizni his qilishlaring kerak. Alloh taolo hammamizni rostchilardan va o'zi shahidlar uchun tayyorlagan oliy jannatlarda birga qilsin. Abdurashdagi bugun tushlar ta'bir qilish qoidalarini gapirishda davom etaymi? Ha, albatta. Mana bo'lmasa 9-qoida. Most of the times uh, if a dream is a glad tidings from Allah to the believer it would take a long time for it to occur. Alloh taolo mu'minga xushxabarlar to'g'risidagi tushlarni ko'rsatadigan bo'lsa, unda bu tushdagi voqealarning sodir bo'lishiga uzoq vaqt kerak bo'ladi. Ammo tush ogohlantirish bo'lib keladigan bo'lsa, bu tez sodir bo'ladi. Misol uchun, kishi to'g'ri yo'ldan ozib adashadigan bo'lsa, Alloh taolo uni o'ziga keltirib uyg'otish uchun qo'rquv va ogohlantirish ma'nosidagi tushlar bilan ilhomlantiradi. Bunday ma'nodagi tushlar tez ro'yobga chiqadi. Misol uchun, Yusuf alayhisalom ko'rgan tushlarini ro'yobga chiqishi uchun uzoq vaqt kerak bo'ldi. Taxminan 40 yil kerak bo'lgan. Nima uchun shunday bo'ladi degan savol tug'iladi. Ulamolar Alloh taolo xush xabar tushlarini oldindan mu'min bandasiga ko'rsatishidan maqsad uni mustahkam bo'lib, umidini yo'qotmasligini ta'minlash uchun deb aytishadi. Alloh mo'minni hayoti davomida shu yo'l bilan ilhomlantirib turadi. Yomon voqealar to'g'risidagi tushlar bo'lsa, Alloh uni tez ro'yobga chiqaradi. To'yinki banda bunday tushlarni qalbi va fikrida uzoq vaqt olib yurmasligi uchun. Yana Alloh bilguvchiroq. 13-qoida. Tushlar faqat xushxabar va ogohlantirish xolos. Tushlardan qonun qoidalar chiqarilmaydi. Misol uchun, men tush ko'rdim, 5 vaqt namoz o'rniga 2 mahal namoz o'qisam bo'lar ekan, yoki tush ko'rdim, falon narsa halol edi, endi harom bo'ldi. Tush ko'rdim, falon harom narsa halol bo'ldi deb hukmlar chiqarilmaydi. Shar'iy hukmlar tushlardan aslo chiqarilmaydi. Abdulqodir Jiloni tush ko'rgan ekan. Tushida bulutlardan ovoz kelib, "Ey Abdulqodir, sen o'z ibodatlaring bilan oliy darajaga erishding. Sen endi omma bajaradigan ibodatlarni qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri Allohga yaqinlasha bilasan. deb aytgan ekan. Bunga javoban Abdul Qodir Jiloni tushida shunday javob bergan: "Ey Allohning dushmani, ovozingni o'chir." Ya'ni Abdul Qodir Jiloni bu yolg'on tush ekanligini yaxshi bilgan. 11-qoida. Agar siz uzun silsilaviy filmga o'xshash tush ko'rgan bo'lsangiz yoki tushingizda bir nima sizni to'xtovsiz ta'qib qilayotgan bo'lsa, bunday tushlarning hech qanday ma'nosi bo'lmaydi. Chunki rost, to'g'ri tushlar qisqa va lo'nda bo'ladi. Uzoq davom etuvchi serial kabi tushlarni ma'nosi bo'lmaydi. Bunday tushlar ko'pincha shaytondan bo'ladi. Kimdir sizni ta'qib qiluvchi tushlar kabi. Tushingda toqqa chiqasan, shaharga kirasan, u yerdan bu yerga yugurasan, tushingdan charchab uyg'onasan. Bunday tushlardan panoh so'raysan, bas. 12-qoida. Mu'minlarning tushi uni xursand qiladi, lekin bu tushlar mu'minni mag'rurlantirmaydi. o'ziga bino qo'yib, mutakabbirlikka berilmaydi. Ibn Muflih o'zining Shar'iy odob kitobida shunday yozadi. Ibrohim al-Humaydi solih kishi bo'lgan. Imom Ahmad ibn Hanbal uni ziyoratiga keladi. Ibrohim Imom Ahmadga "Meni onam seni shunday shunday holatda tush ko'rdi va bu tushda jannatni ham zikr qiladi." Ya'ni Ibrohimning onasi Imom Ahmadni jannatda ekanini ko'rgan bo'ladi. Imom Ahmad rahimahullohning javobi qanday bo'ldi? Sahli ibn Salama to'g'risida ham odamlar sen aytgan tush kabi yaxshi tushlarni unga aytib kelishar edi. U oqibatda g'ururlanganidan odamlarni qonini to'kishni boshladi deb aytadi. Shuning uchun bu juda muhim qoidalardan. Odam o'zining ko'rgan tushidan kerilib ketmasligi kerak. Yaxshi tush bo'lsa, xursand bo'lishlik bilan kifoyalanmoq kerak. tushni jiddiy olib, uni aniq sodir bo'ladi deb fikrlab qolmaslik kerak. Shuning uchun biz yuqorida aytib o'tdik. Tushlar olami juda murakkab va chalkash bo'ladi. Shuning uchun uni ta'bir qilish mushkul. Tushingizda o'zingizni jannatda ko'rsangiz ham, g'ururlanmasdan, maqtanmasdan yurishlik to'g'ri bo'ladi. Bunday tushlardan xursand bo'ling va buni ko'rsatma sifatida qabul qiling. 13-qoida. Tush aniq bo'ladigan narsa emas. Bu faqat taxmin. Alloh taolo Qur'onda Yusuf alayhisalom u ikkovining ichidan qutilib ketadi deb taxmin qilgan kishiga hojangning oldida men haqqimda zikr qilgin dedi deb aytilgan. Ya'ni hatto tushlarni ma'nosini tushunadigan Yusuf alayhisalom ham tushlarni faqatgina taxmin qilib ta'bir qilganlar. Ibn Kasir rahimahulloh o'zining Bidaya va Nihoya kitobida Abbosiylar xalifalardan biri to'g'risida shunday deydi. Bu xalifa o'zini 28 ta pog'onalik shotiga chiqayotganini ko'radi va bu tushini ta'bir qilib berishlarini so'raydi. Uning bu tushini ta'birini shotining har bir pog'onasi 1 yil va sen 28 yil hukumat qilasan deb aytishadi. Lekin u 6 oydan so'ng vafot qildi. Subhanalloh. Uning xilofati 6 oy davom etgan. U 28 yil hukmdorlik qilaman deb xom xayol qilgandi. Lekin uning tushi noto'g'ri ta'bir qilingan. Aslida u 28 yoshida vafot topdi. Shotining har bir pog'onasi uning umridan 1 yili bo'lgandi. Yana bir misol. Ayolning bir qizi bo'ladi. Bu ayol tushida o'z qizining jihodda ishlatiladigan bayroqni ko'tarib yurganini va ularni sindirganini ko'radi. Shu tushini ta'birini Ibn Sirindan so'raydi. U ayolga shunday deb javob beriladi. Agar tushing rost chiqsa, qizing ketma-ket 3 ta oliy janob shaxslarga turmushga tegadi va ularning har biri jang qilib shahid bo'ladi deb aytadi. Bayroqlar oliy janob kishilarni bildiradi. Bayroqlarni sinishi ularning shahid bo'lishlarini bildiradi. Bu qiz katta bo'ldi. Birinchi bo'lib Yazid ibn Muhallabga turmushga chiqdi. Bu Iroqdagi katta qo'mondonlardan edi va u shahid bo'ldi. Undan so'ng Amr ibn Yazid at-Taymiyga turmushga chiqadi. U ham shahid bo'ladi. Undan so'ng Hasan ibn Usmon ibn Abdurrahmon ibn Afga turmushga chiqadi. Mashhur sahobiy Abdurrahmon ibn Afning nabirasi. U ayol eri bilan janjallashib qoladi. Jahl ustida u eriga qarata Allohga qasam, sen qatl bo'lasan deb aytadi va tushini aytib beradi. Eri unga Yaxshi, men qatl qilinamanmi? Unday bo'lsa, senga taloq deb aytadi. Undan so'ng u ayol Abbos ibn Abdulloh ibn Xoris ibn Navfal ibn Abdul Muttolib ban Hoshimlik kishiga turmushga chiqadi. Bu kishi ham urushda qatl qilinadi. Bu ayolning tushi rost chiqdi. Ya'ni uning 3 eri ham shahid bo'ldi. Lekin ular o'ylagan, taxmin qilgan tartibda emas. Agar tush to'g'ri ta'bir qilinmasa, tushlar odamni adashtirishi mumkin. Mana yana bir misol. Mintaqada vabo tarqaydi. Bir kishi tush ko'radi. Tushida uyidan oila a'zolarini sonicha kafallar chiqadi. U tushini oilasi bilan birga o'zi ham vabodan vafot qiladi deb ta'bir qiladi. Tushi ro'yobga chiqa boshlaydi. Tushida ko'rganidek birma-bir uyidan kafanlar chiqa boshlaydi. Oxiri o'zi qoladi. Shu vaqtgacha tushida ko'rganidek ish davom etadi. U o'z o'limini kutib o'tirgan vaqtda bir o'g'ri uyga o'g'irlikka tushganda, uni vabo ushlab, o'sha joyda vafot qiladi va oxirgi bo'lib shu uy ichidan o'g'rining jasadi chiqadi. Tush ko'rgan odam esa tirik qoladi. Ko'rib turganingizdek, tushlar har doim ham ta'bir qilinganidek sodir bo'lmaydi. 14-qoida. Tush to'g'risida yolg'on so'zlashning gunohi. Inson ko'rmagan tushini ko'rdim deb aytishligi yoki tushiga yolg'on qo'shib gapirishlik bu harom va katta gunohlardan hisoblanadi. Ibn Abbos Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Man tahallama bi hulumin lam yarahu kullifa an ya'qida bayna sha'iratayn yawm al-qiyamah va lam yaf'al. Kimda kim ko'rmagan tushini ko'rdim deb da'vo qilsa, qiyomat kuni unga ikki sochni bir-biriga ulash buyuriladi. Subhanalloh. Ayrim odamlar ko'rgan tushlar haqida yolg'on gapiradilar. Bu bilan o'zlarini solih, muhsin odam qilib ko'rsatishga harakat qiladilar. Misol uchun, Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tushimda ko'rdim. Falon filon to'g'risida gapirdilar deb riyo qilishga harakat qiladilar. Bunday qilishlik harom va katta gunohlardan hisoblanadi. 15-qoida. Ayrim kishilar tush ko'radi, lekin tush o'ziga emas, balki boshqa odamga tegishlik bo'ladi. Al-Hakim rivoyat qiladi. Ayrim kishilar Abu Jahl to'g'risida tush ko'rishadi. Tushda Abu Jahl musulmon bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bayat berganini ko'rishadi. Lekin Abu Jahl hech qachon musulmon bo'lmagan. Bu tush uning o'g'li Ikrimaga taalluqli edi. Chunki u musulmon bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bayat bergan. Usayd ibn al-As Makkaning hokimi bo'lganligi to'g'risida tush ko'rishadi. Lekin u hech qachon u yerga hokim bo'lmagan. Ammo uning o'g'li Attab Makkaga hokim bo'lgan. Bu ikki tushda ko'rib turganingizdek, Har doim ham tush tushda ko'rilgan shaxsga to'g'ri kelavermaydi. Tushdagi shaxs uning do'sti yoki o'g'li yoki qarindoshlardan biri bo'lib chiqishi mumkin. 16-qoida. Tushda ko'rilgan bir xil hodisa va alomatlar odamdan odamga ma'nosi o'zgarishi mumkin. Misol, bir kishi Ibn Siringa kelib, men tushimda azon aytganimni ko'rdim deb aytadi. Ibn Sirin unga sen haj qilasan deb ta'bir qiladi. Yana bir boshqa odam kelib Ibn Siringa men tushimda o'zimni azon aytganimni ko'rdim deb ta'bir qilib berishini so'raydi. Ibn Sirin unga sen o'g'risan deb javob beradi. Ibn Sirindan nega bunday qildingiz deb so'ralganda, u men birinchi kishini yuzida solih odamni ko'rdim. va Ibrohim alayhisalom Qur'onda odamlarni azon aytib, hajga chaqirganlar deb shu ma'noda ta'bir qildim deydi. Lekin ikkinchi odamning yuzida yovuzlikni ko'rdim. Alloh Yusuf surasida, so'ngra esa azonchi, ey karvon egalari, sizlar o'g'ridirsizlar deb azon chaqirdi deb aytadi. Shuning uchun uning tushini shu ma'noda ta'bir qildim deb aytgan. 17-qoida. Ayrim ulamolar tushni tushunadigan odamga yoki sizga hasad qilmaydigan odamdan ta'bir qilishini so'rashlik kerak deb aytishadi. Chunki tush unga birinchi nima ma'no berilsa, shu sodir bo'ladi deb aytishadi. Lekin Ibn Hajar va boshqa ko'pgina ulamolar buni aksini aytadilar. Ya'ni bu masalada ixtilof bor. Aytib o'tganimizdek, tush ilmi juda nozik masalalardan hisoblanadi. As we mentioned, this is a very complicated and delicate world. These are 17 rules and notes uh, regarding dream interpretation. Uh, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalomu alaykum birodarlar. Menga kelgan xatda sizning manzilingiz bilan bog'lanish yozilgan. Allohga tavakkal qilib sizlarga yozishga qaror qildim. Inshaalloh niyatim xoliski sizlarga yozyapman. Allohga tavakkal qilyapman. Chunki xayolimda har xil gumonlarga qarshi turibman. gumon iymondan ayradi. Gapdi londasi bi yoki yollanma josusmi degan fikr bo'ladi. Lekin Alloh niyatimni biladi. Men bu dunyoda bo'layotgan adolatsizliklarni, faxsh ishlar va Allohning shariatini va qonunlarini inkor qilayotgan zolim tiranlarni ko'rib, oxiratda nima deb javob berishni o'ylayapman. Men Qur'oni Karimni o'qishni bilmayman. Lekin Alloh yo'lida joningiz va molingiz bilan jihod qiling degan oyatni bilaman va bu uchun qanaqa ajr savob borligini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytgan. Alhamdulillah ibodatdaman. Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, hidoyat va ozgina bo'lsa ham taqvo berganiga. Iymonimni va Allohga bo'lgan muhabbatimni va qo'rquvimni kuchaytirish uchun o'zimni nafsim bilan olishyapman. Lekin hammamiz Allohning mag'firatidan umidvormiz. Men haqiqiy mu'min musulmonchilikni da'vo qilayotgan bo'lsam, uyda o'tirishim kerak emas. Qachonki Allohni diniga qarshi chiqayotgan va musulmon o'lka bo'lmish Allohni yeriga hujum qilayotgan dushmanlarga qarshi turishim kerak. fisabilloh uchun Allohning kalomini oliy qilishda hissamni qo'shish uchun o'zimni tayyorlab boryapman. Hamma yoqda musulmonlar, hamma yoqda musulmonlar orasida munofiq sotqinlar, davlat hukumatlarga xizmat qiladigan fosiqlar yurishadi. Allohga duo qilib yuramanki, muhojir va mujohid birodarlarimni yoniga hijrat qildirgin, deb Abdulloh o'zini Ibrohim deb tanishtirgan birodarimiz shunday yozadilar. Assalomu alaykum. Birodar xatni javobini oldim. Rahmat sizlarga. Xat yozishdan maqsadim men ham hijratga chiqmoqchiman. Inshaalloh. Shunga yo'l ko'rsatsalaringiz. Hozirda chet davlatdaman. Shahid Tohir akani da'vatlarini eshitib, qo'lim ishga bormayapti. Qiyomat kunida Robbimiz nima amal qilding desa, nima deyishni o'ylasam javob yo'q. Hamma birodarlarga, opa singillarimizga Allohdan nusrat tilaymiz. Birodarlar ham bor. Afsus, yo'l yo'q hijratga. Shunga yordam bersangiz. Ha, albatta. Tohir akamizning da'vatlari endi tirilmoqda. Ayniqsa, radiomiz sabab bo'lib ko'pgina ma'ruzalar ham internet yuzini ko'ra boshladi. Endi navbatni shahid ustozimiz haqidagi yangi nashidaga bersak. Va lekin bugun ummatni qarang, alhamdulillah, har bittasi qaytadan uyg'ondi. Buni biz orzu qilib kutgandik. Kutgandik. Alhamdulillah bu sharoit kelyapti o'zir. Ummat qo'zg'alarmikin? Nashidalar o'qildi. Qancha shahidlar berildiki, shu ummat tirilarmikin? ummat tirilgan vaqtida endi biz orqada qolmaylik. Endi biz orqada qolmaylik. Kofirlarning tuzmiga tuflab, Din dardida g'am chekdi ko'plab, rijollarni afg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi tohir, rislat qildi baqoga oxir. Kofirlarning tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab, rijollarni afg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi tohir, rislat qildi baqoga oxir. Jihodlarda chin bo'ldi g'ozi, yodga tushdi hatto kimozi. Robbim undan bo'l endi rozi. Mu'minlarni uyg'otdi tohir. Jihodlarda chin bo'ldi g'ozi, yodga tushdi hatto kimozi. Robbim undan bo'l endi rozi. Mu'minlarni uyg'otdi tohir. Kofirlarni tuzmiga tuflab Din dardida g'am chekdi ko'plab. Mana buni Alloh subhanahu va taolo rijollar deb atadi. Ha, 100 yil biz kufrga jizya berib yashadik. Ha, biz 100 yil nomuslarimiz oyoq osti bo'ldi. Ulamolarimiz qatl bo'ldi. Masjidlarimiz to'ng'iz xonali sharob xonaga aylantirildi. Biz jim turgandik, endi jim turmaymiz. Mu'minlarni uyg'otdi Tohir, rihlat qildi baqoga oxir. dinimizni qopladi chimmat olimlari qilmadi himmat islomidan kechganda ummat mo'minlarni uyg'otdi tog'ir dinimizni qopladi chimmat olimlari qilmadi himmat islomidan kechganda ummat mo'minlarni uyg'otdi tohir kofirlarning tuzmiga tuflab Din dardida g'am chekdi ko'plab rijollar. Koinot va yerdagi barcha ishlarning tadbiri, ularning ixtiyori faqat Robbil alaminning qudratida xolos. Amerikani qudratida yo'q bu narsa. Xitoyni, Hindni, Russiya ixtiyorida emas. Mu'minlarni uyg'otdi Tohir, rihlat qildi baqoga ohir. islom ahli qolganda sarson Qur'on qadri bo'lganda arzon yo'l boshchisiz qolganda karvon Mu'minlarni uyg'otdi Tohir Islom ahli qolganda sarson Qur'on qadri bo'lganda arzon Yo'l boshchisiz qolganda karvon Mu'minlarni uyg'otdi Tohir Kofirlarning tuzmiga tuflab Din dardida g'am chekdi ko'plab rijollarni afg'onga to'plab. Alloh taolo butun insonlarga aytayapti. Sizlar xohlagan narsa bo'lmaydi. Faqat va faqat Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Bu bizning iymonimiz bu. Bu bizning aqidamiz. Amerika xohlagan narsa hargiz bo'lmaydi. Magaram Rabbimiz xohlagan narsa bo'ladi. Va Rabbimiz xohlagan, Rabbimiz iroda qilgan narsa biz taslim. Kofirlarning tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Rijollarni afg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Rislat qildi baqoga oxir. Kim o'tdi chin dunyoni tushlar, kimlar yolg'on dunyoni xushlar. Qur'on hamda sunnatni ushlab mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Kim o'tdi chin dunyoni tushlab, kimlar yolg'on dunyoni hushlab. Qur'on hamda sunnatni ushlab mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Kofirlarning tuzmiga tuflab Din dardida g'am chekdi ko'plab. Bizni Robbimiz bor. O Amerikani Rabbisi u. U Rob barcha tayyoralarning Rabbisi. U Rob barcha uzoq otadigan, yaqinga otadigan qurollarning Rabbisi. Uni iznisiz biror o'q o'zini ustidan tashqariga chiqmaydi. Bu bizning iymonimiz bu. Bizi aqidamiz. Kofirlarning tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Rijollarni afg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi tohir. Rihlat qildi baqoga oxir. Shoshdi dinni iqtisodiga, labbay dedi mazlum dodiga. Mo'minligin solib yodiga, mo'minlarni uyg'otdi tohir. Shoshdi dinni iqtisodiga, labbay dedi mazlum dodiga. Mu'minligin solib yodiga Mu'minlarni uyg'otdi tohir kofirlarning tuzmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab Alloh taolo aytayaptiki, agar kofirlar istamasalarda Alloh o'zini nurini, ya'ni dinini albatta g'olib qiladi. Kofirlarning tuzmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab. rijollarni avg'onga to'plab mo'minlarni uyg'otdi tohir rihlat qildi baqoga oxir rihlat qildi baqoga oxir jahonda nima gap qisqa satrlarda yangiliklarimizni harakatimiz mujohidlari olib borgan amaliyotlar bilan boshlaymiz Afg'oniston Qunduz shahrida jamoatimiz mujohidlari Karzay askarlariga qarshi mina amaliyotini amalga oshirishdi. Dushmanning Ranger mashinasidan ikkitasini portlatishga muvaffaq bo'lishdi. 10 ga yaqin murtad voqea joyida o'lgan. Afg'onistonning Faryob viloyatida ham harakatimiz a'zolari afg'on murtadlariga qarshi navbatdagi mina amaliyotida dushmanning Ranger mashinasini minaga tushirdilar. Mazkur amaliyotda 4 ta murtad yo'q qilingan. Pokiston Haybar mintaqasida kuchli yomg'ir yog'ib, uylar qulab tushishi natijasida o'nlab insonlar hayotdan ko'z yumgan bo'lsalar, yana 10 dan ortig'i jarohat olganlar. Mu'min jinsida noma'lum kishilar hukumatga qarashli 4 ta maktabni portlatib yuborganlar. Shu bilan portlatgan maktablarning soni 117 taga yetgan. Pokiston Shimoliy Vaziristonning Mirali va Miranshoh yo'lida har karfida mina portlayotgani singari shu haftada ham mina portladi. Talofatlar esa noma'lum. Miranshohdagi hukumatning yozuvchisi bo'lgan Malik Mumtoz otib o'ldirib ketildi. Balujiston Baluch qavmidan bo'lgan mintaqa molikini ikkita qo'riqchisi bilan o'g'irlab ketilgan. Molik va uning xavfsizligini ta'minlovchi ikkita soqchi o'lik holda tashlab ketildi. Pokiston Akura Hatak degan joyda 3 ta mujohidni amaliyot qilish rejasidan xabardor bo'lgan Pokiston murtatlari shahid qilishgan. Afg'oniston G'azni viloyatida mujohidlar politsiya idorasiga hujum qilib, 19 ta polisni o'ldirib ketishgan. Afg'oniston Qobulda amniyat idorasiga tegishli avtobusga fidoi amaliyot uyushtirilgan. Oqibatda 10 ga yaqin politsiyachi o'lgan. Afg'oniston Mozori Sharif shahridagi katta yo'lda avtobus portlab, bitta odam o'lgan. 19 tasi og'ir yarador bo'lgan. Afg'oniston Bag'lon viloyatida mujohidlar Karzay askarlarining katta qo'mondonlariga qarshi hujum uyushtirib, murtatlarning ikkita katta qo'mondonini yo'q qilishga Allohning izni ila muvaffaq bo'lishdi. Misrda katta bir bog'ni samodan tomosha qilishga ishtiyoqi bo'lgan chet ellik sayyohlar guruhi katta havo sharida osmonda portlab ketdilar. Aniq bo'lishicha, uchar sharning gaz baloni portlab yerga qulagan. O'lgan sayyohlar ichida Angliya, Yaponiya va boshqa shahar kofirlari bo'lgan. Hindistonda mina portlab 10 ta kofir o'lib, 50 ga yaqini yarador bo'lgan. Iroq Bog'dodda katta portlash yuz bergan va 50 ta odam o'lgan. 20 tasi yarador bo'lgan. Xuddi shu yerga ikkita havon o'qi ham tushgan va 13 ta askar bu dunyoni tark etib, Alloh taolo ular uchun tayyorlab qo'ygan joyga yo'l olishgan. Turkiya Turkiyada kecha payshanba kuni AQShning Turkiyadagi elchixonasiga navbatdagi portlash amaliyotiga aloqador deb 25 kilo keladigan portlovchi moddalar va boshqa o'q otar qurollar bilan 21 kishini qo'lga olishdi. Bangladeshdagi Islomiy jamiyat partiyasining katta amaldori osib qatl qilindi. Osilgan amaldor Bangladeshning amaldagi siyosatini qoralagan edi. O'zbekiston Toshkent viloyatidan Rossiya shahriga yo'lga chiqqan poyezd manzilga yetib kelganida 180 million dollarlik narkotik moddani qo'lga kiritayotgan kishi o'zi ham qo'lga tushgan. Ma'lum bo'lishicha, geroin modda prezident I.A. Karimovning vafodor iti Mahmud Xudayberdiyevga tegishli ekan. Nasorolarning eng katta popi Benedik ham iste'fo berdi. Ketish oldidan u o'rnimga kim kelsa, uning itoatida bo'laman deb aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Benedik va uning ruhoniy taqvodor nafarlari Lut qavmi amali bilan juda ko'p marta shug'ullangani aniqlangan va unga qarshi har xil gaplar ko'payib ketgani iste'fo berishiga sabab bo'lgan emish. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi juma dasturimizda yana siz azizlar bilan uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارا ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالريح كالموت نثارا عالم الخير كالليل كالرعد سرارا السيف كالريح كالموج غزارة عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط كبابيل تخرج بالرعب جدارة